นโมทนาทิวา่ายังยังหนุ่มไฟแรงในการวิปัสนาขน่อยปักไฟก็เป็นเทอที่สองที่น้องขน่อยเนาะได้มาหาเพิ่นแม่ละ กะน้องเบน้องดาวง กะแม่สีฟองกะยาแม่ท่องสนองโดยเพิ่นกะเป็นผู้ที่ว่า จิตใจฝักไฟมาทางนี้เพิ่นตามพวกขน้อยไปกับหลวงพ่อก็หลายครั้งอยู่ขน้อยแต่ก็ดีที่ว่าได้นำเอาสายงานของเฮามาทางนี้อีกเนาะเทื่อนี้ก็น้อยก็ดีมุกดีใจขออนุโมทนาที่เพิ่นต้อนรับด้วยความอย่างดี กับพี่น้องเซนเดโกเฮาก็ตามมาสวยเหลือเกื้อกูลกันเนาะขออนุโมทนาเด้อทุกผู้ทุกคนไปทางใดก็เห็นแต่หน้าเพิ่นไป รัฐใดเพิ่นก็นำหลวงพ่อกระเพาะเพิ่นได้อันนี้สงของการปฏิบัติแล้วเพิ่นมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระว่าเฮาทำความรู้สึกตัวแบบนี้มันได้ชัดเจนกลัวแล้วมันก็ได้ความรู้สึกตัวตัวนี้แน่นกลัวรู้แจ้งตามความเป็นจริงกระเจ้ากระบทิมขน้อยกระโมทนาสาตุคือจังนางเบ เราก็เป็นผู้ที่ว่าตั้งมุกตั้งใจในการปฏิบัติก็ ธรรมะของเรากระแตกสารขนกมมทนาสาธุนานบ่ได้เห็นกัน ก็ได้เห็นเมื่อคืนนี้เพิ่นกามีความเข้าใจตั้งใจกระสวยเหลือเกื้อกูลพุทธศาสนาเฮาได้กมบโทนาสาธุกับน้องเบถึงเป็นสิกับเมื่อแล้วก็ยังเป็นอันว่าดีเนาะขน้อยกาเป็นแม่ครัว เป็นแม่ครัวมา รับใส่พุทธศาสนากะเฮ้ย โมเมนต์สิบห้าปี แล้วได้เนาะที่ตามหลวงพ่อยังนี่ก็ได้ กลัวแล้วว่าน้องโอ้ยน้องยังจืดดีก็เลย thank you หลายๆก็ที่มาที่ไป ขน้อยก็อยากเว้าน้อยหนึ่งเนาะเรื่องการว่าเป็นอย่างเฮาจังค่อยได้ลงทุ่มเหือเทแหงของเฮาให้พุทธศาสนา ถึงขันนี้ เพราะว่าทุกคนเฮานะ่ะ มีความทุกข์คือกัน แต่มันยังบ่ได้เห็นทุกข์แต่ขน้อยนี้มีทุกข์หลาย ก็เลยฝักไฟหลายทางเรื่องการปฏิบัติก็มีพ่อบุญธรรมเพิ่นกระสอนวิปัสนาคือกันขน้อยกับฝึกน้ำเพิ่นเจ็ดปีไผ่กระสีหูเนี่ยพออุดมเนาะอยู่สนิอยู่เฟสโนเพิ่นกระสอนเพิ่นก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ปานติงนิ่ง แต่มาพี่คนเขากระลับบ่ได้ เพิ่นก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพุทโธ ขน้อยก็ด้วยความทุกข์หลาย ขน้อยสิบอกหน่อยๆหนึ่งก่อนว่าที่มาที่ไปของขน้อยที่ได้เข้ามา เคลื่อนไหวก็เลยไปฝึกน้ำเพลินเจ็ดปี ขน้อยก็บบได้หมายถึงว่าเจ็ดปีนะมันบ่ได้ให้ความหูความเข้าใจขน้อยให้ความเข้าใจ แต่มันบ่แจ้งบ่สว่าง อันนี้ในตัวของขน้อยเอง ที่ฝึกน้ำพอพุทโธได้นิมิตเหาะเหินเดินอากาศได้ นั่งปฏิบัตินี่เขาสิจิตเขามันนิ่ง แล้วเขาสิเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ตอนนั้นขน้อยกรบบูหู้ แต่ก็คิดว่า เป็นผู้หู้ผู้เข้าใจแล้ว ความหมายของขน้อยนั่นนะคิดว่า โอ้เฮากะถึงที่สุดของ ความถูกแล้วมันถึงขนาดนี้ละก็เป็นผู้มีความก็ว่าดีใจปิติยินดีที่มันเกิดขึ้นสิ่ง ที่เฮาบูฮู้เฮาก็ฮู้สิ่งที่เฮาบูเห็นเฮาก็เห็น เห็นหลายอย่าง แต่มันแตกต่างที่ว่าเวลาเขาออกจากสมาธิตรงนั้นแล้วออกมาแล้ว ความทุกข์ที่เขามีที่เขามากระทบในชีวิตประจำวันของเขาเพราะว่าเขาต้องเที่ยวน้ำหลาย ๆ อย่าง เพราะว่าเขาน้อยทำงานอยู่กับคาสิโน ก็คนที่มีความรู้หน่อย แต่พัดได้พัดได้ไปเหตุการณ์พัดได้เป็นซูเปอร์วิเซอร์คนก็ย้อนความภาคเพียรพยายามของเขามันก็เลยใส่ความอ่า อดทนบุเพียงพอก็คือธรรมะของเฮาที่เฮาฝึกเฮาปฏิบัติทันก็อาจจะสิยังบ่ได้เท่าทันตามความเป็นจริงที่ทุกอย่างที่มากระทบแต่ขน้อยก็คิดว่าขน้อยขัดที่สุดแล้วที่ความเข้าใจ แต่ก็มีถูกอยู่ก็มันก็ยังมีความสงสัยในเรื่องว่าพุทธศาสนานี้ มันมีเท่านี้บ่คำว่าวิปัสสนาแล้วยังยังแก้ทุกบ่ได้นะ่นะ ก็นำไปปรึกษาหารือกับพอพอกับว่าให้ฟังลำดับให้ฟังทุกอย่างในเรื่องการวิปัสนา เจ้ายังบ่ผ่านนิวรณ์เลย ลูกเอ้ยเดี๋ยวนั้นในนี้เพิ่นก็บอกเพิ่นก็ลำดับหลายอย่างข้าน้อยก็เลย เห็นเป็นยังสั้นแล้วมันยังมีทุกข์อยู่ในใจ แต่ก็ยังโชคดีบัดนี้หลังจากพอยกย้ายไปข้าน้อยก็เลยได้พบสายงานของหลวงพ่อ เพิ่นมาเผยแผ่อยู่วัดลาวถนน 14 ขน้อยก็ได้ยินได้ฟังซีดี ของหลวงพ่อมหาดิเลกก็ยังบ่ฮู้จักเพิ่นแต่มันสิเป็นด้วยบุญที่เฮาก่อสร้างหลาย ๆ อย่างมา ก็เลยได้เข้าไปหาเพิ่นติดตามหาเพิ่นเพิ่นก็หลายอย่างที่ได้ได้ฟังมันแตกต่างกลัวครูบาอาจารย์หลายหลายหลายอาจหลายองค์ที่เทศ ที่เขาได้ยินก็เลยไปหาเพิ่นเพิ่นก็เลยมาลำดับหลายอย่าง แต่เขาก็ยังคิดว่า เขาเห็ดถืออยู่ เพราะมันทุกคนมีทิฐิของตัวเองเนาะเพราะว่าเขาฝึกตั้งเจ็ดปีแล้วนะนะอันนี้ขน้อยว่าของขน้อยเอง มีความคิดว่าตัวเองก็เห็ดถือแล้วดีแล้วยังสิบุถือบ่ต้องเขาบุเคยเห็นในเรื่องการเคลื่อนไหวอย่างสิเนี่ยนะฮันกะหลับได้ยาก ก็คิดว่าคักแล้วที่เขาถึงขันว่านั่งปุ๊บได้สมาธิเห็นมัดทุกอย่างเที่าอยากเห็นอยากฮู้อย่างคือมันเป็นจริงอิลิแต่ แล้วมันบ่เป็นจริง บัดเฮามาเข้าใจในตรงนี้แล้วมันบ่เป็นจริง สีลำดับว่าบ่เป็นจริงจังใดเพราะว่าหลวงพ่อเลยบอกว่าเจ้าฝึกมาดีแล้ว แต่ว่ามันยังบ่ทันได้รู้แจ้งทั้งหมด เพราะว่าเฮาไปฝืนนั่นฝืนนี่ลองทำตาม ให้มันเห็นตามความเป็นจริง ลองเบิงเฮ็ดจังใดเพิ่นก็เลยมาสอนลำดับเรื่องการเคลื่อนไหวนี่แหละขน้อยก็เป็นน้ำเฮามีทุกข์หลาย ก็เลยตัดสินใจฟังความเพิ่นแล้วก็เริ่มมาเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวให้เพิ่นบอกว่าให้ให้ลืมตาทำหรือว่ามืนตาทำให้มันเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง แล้วก็ให้เอาความรู้สึกตัวนี่ให้มันชัดเจนคือให้จิตใส่ใจตามซะกันสิเว้าภาษาลาวเฮาเฮ็ดน้ำเพิ่นคักๆขน้อยก็เป็นคนจริงว่าจังซี่ซะพอความทุกข์นี่มันบีบบังคับหลายก็ตั้งใจสามมือหนึ่งเขาด้อยเข้าใจเข้าใจตัวเองได้ทันทีเลย เรื่องเรื่องความมันแตกต่าง เข้าใจเรื่องรูปน้ำเพิ่นสิว่าแต่เขาเลยบุฮู้ว่ารูปน้ำหรืออันไหนบุฮู้ แต่มันเข้าใจตัวเองสติตัวนี้เฮาสิฮู้ได้แบบไหนว่าเจ้าฮู้เจ้าเข้าใจรูปน้ำหรือเข้าใจตัวสติเข้าใจได้ เพราะว่าเฮาฮู้เองในตัวสติตัวนี้ แต่ก่อนเขาน้อยมีทุกข์หลายความทุกข์ของเขาน้อยนี่มันไปเพ่งโทษแต่ลูกไปเพ่งโทษแต่ผัว เขาเฮ็ดยังกระบถึกมกบถึกใจเฮาอันนี้นะคือความทุกข์หลาย ข่อยเป็นเมียเจ้าข่อยเหตุการณ์ดีกว่าเจ้าข่อยเป็นเมเจ้าเอ่ออันใดมีแต่เฮาเป็นคนดีมดคนถึกมดอย่างสินะแต่กี้มันเลยถูก บัดขน้อยมักกลับมาเปลี่ยนจากการนั่งรับตานั่นอันนี้บ่หมายถึงว่านั่งรับตาบ่ดีได้อันนี้ความหมายขน้อยสิเปรียบเทียบว่าคือเฮาเฮ็ดยังบ่ต่อเนื่องในในตัวสติตัวนี้ มันยังบ่ต่อตื้อต่อเนื่อง สติของเฮานี่มันยังบ่ทันเปลี่ยนหรือความรู้สึกตัวตัวพร้อมนี่มันยังบ่ทัน บ่ท่านเป็นเองว่าจังสีซะมันบ่ท่านถึงที่สุดของมัน มันยังบ่ท่านเกิดตัวหู้พร้อม บัดเฮามาเคลื่อนไหว เฮามาทำ ความหู้สึกตัวตัวนี้นี่เคลื่อนไหวสามมือนี่นะมันสะดุ้งเลยสะดุ้งความหู้สึกตัวตัวนี้หู้จักกายจักใจเข้ามาเลย จนเขาน้อยอุทานเลยเสียงออกมาเลยว่าเบิ่งกายเบิ่งใจแต่มันมีอาการ แตกต่างกันกับเฮานังเจ็ดปีเห็นผ่านมา ที่มีความหู้ความเข้าใจ มันสิมีความเข้าใจในโตหลังจากนั้นแล้วขน้อยก็เริ่มปฏิบัติมามาบอกหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าโอ้โมทนาสาธุเจ้าหู้กายหู้ใจกับหู้รูปหู้น้ำก็บ่หู้เรื่องว่าเป็นหยังแต่เพิ่นบอกว่าต้องทำความเพียรต่อไป ขน้อยก็เป็นคนจริงอิลิเพิ่นบอกจังสั้นก็เฮ็ดจังสั้นตาม คำที่เพิ่นแนะนำแท้ขอลางานสามเดือนเข้าโกนผมเข้าไปบวชเลย เก็บอารมณ์เข้มก็ได้คุณแม่สีฟองนี่ กับแม่ไข่สีไปสวยดูแล ก็ตั้งใจเอาจริงเอาจังเก็บอารมณ์สามเดือน มันก็เกิดความเข้าใจต่อเนื่องไปเรื่อยๆความหู้สึกตัวเขากับชัดเจนขึ้นจังค่อยได้เข้าใจว่า โอ้ความแตกต่างของตัวรู้สึกตัวตัวนี้ หรือตัวสตินี่มันเปลี่ยนแปลง กับตัวสติของสันสัตยานเนี่ยที่มีความสงสัยเลยล่ะอยากถามหลวงพ่อตะกี้พันบอกความทุกข์ในภาวะสติตัวนี้มัน เปลี่ยนแปลงยังบ่ได้ ต้องพัฒนาให้มันใหญ่ ให้มันเป็นสติปัฏฐาน ให้มันเป็นความรู้พร้อมเออ จังสีสกอน กะมันก็เลยได้มาเข้าใจตรงนี้ มันจังได้เข้าใจว่า โอ้ขวมที่เฮาเห็ดผ่านมาหันบบพิษ แต่ขวมต่อเนื่องเฮาบ่พอ เพราะว่าหนึ่งมา เฮาทำงาน เฮาเมื่อย เฮามานั่งบึดหนึ่งจิตมันสงบ มันมันลึกลงไป จิตมันข้ามมันลึก มันเกิดนิมิตต่าง ๆ ขึ้นมา แต่ควมหู้ควมเข้าใจของเขาอันนี้ขน้อยเว้าของขน้อยเองจะจะมันเป็นอย่างสั้นเขาเลยเห็นสิ่งที่เขาเห็นภาพต่าง ๆ นั้นว่ามันเป็นจริง แต่มันบ่จริง เอามาแก้ถูกบ่ได้ขน้อยบอกว่าขน้อยนี่เอามาแก้ทุกบ่ได้แต่คันเขาสิว่ามันก็มั่นใจว่ามันมันแก้ถูกได้แต่มันสภาวะของควมที่เขาเห็นเขาหู้นี่ มันแก้บ่ได้ลูกก็ยังว่าเขาเป็นแม่เขายังเป็นผู้เหนือเขาผัวก็บอกว่าเขาก็ยัง บนโบโบทันเฮาทุกอย่างเป็นเฮาหมดมันยังมีแต่เฮาถือเฮาเฮาเมนมันไปเบิ่งแต่ทางนอกความเข้าใจเขาน้อยว่า ตัวตัวความรู้สึกตัวตัวนั้นนะแต่ความรู้สึกตัวที่เฮาหู้พร้อมหู้เข้าใจ ถึงว่ามันสิแจ้งเฮาสิเอิ้นว่าเป็นญาณปัญญากับว่าได้เพราะว่ามันเข้ามาโยนิโสทางในเฮาเลย เข้ามาเบิ่งจิตเบิ่งใจเฮาเว้าถึกเว้าพิษมีจิตใจเอื้อเฟื้ออารี ขาน้อยบกเคยเห็ดขัวขาน้อยเป็นซูเปอร์วิเซอร์ขาน้อยเป็นคนสั่งทำขัว แต่ขาน้อยมีความเข้าใจในตรงนี้แล้วขาน้อยว่า โอ้ความหูความเฮาเข้าใจ มันเกิดความเมตตากรุณาพี่น้องเฮามดทุกคนว่า มันต้องเฮ็ดเอาได้ อันนี้นะเพราะว่าทุกอย่างเฮาต้องเฮ็ดเอาทำเอาทำมันตัวสติตัวนี้มันเกิดแท้ๆตัวปัญญาเกิดแล้ว มันจะมีจิตใจเมตตากรุณาขึ้นมาเพราะว่าความเห็นของขาน้อยมันเป็นอย่างซี่อิริ เกิดความเมตตากรุณาลูกเต้าผัวมันทั้งหมดเป็นความผิดของเฮาเมื่อเฮามาเบิ่งจังคอยได้มาเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองกล้าผัวในมือนั้นเลยมือเข้าใจรูปน้ำนั้น ขอโทษขออภัยแต่กี้นี่เฮ็ดบ่ได้มีเปียบมีหยดหลาย เออคอยอันใดก็ถึกมดดีมดคอยมีเงินเดือนสูงกว่าเจ้าอย่างเสียนะมันมีมีตัวมีตนหลายเฮาก็บบ่ฮู้ว่ามันมันเป็นแนวนั้นอีหลี แต่สุดท้ายมาแล้วมันมาเข้าใจว่าทั้งมดทั้งปวงนั้นเป็นความผิดของเขาจนมดก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองลงมา ใส่ลูกใส่ผัวใส่ครอบใส่ครัวจนมันมีความเข้าใจหลาย ความเมตตากรุณากระจักมาแต่ใส่จนได้ขอผัวว่าถ้าคอยลางานมาซอยพุทธศาสนานี่ เจ้าสิเลี่ยงคอยบอเอเพราะว่าปดมดแหละปดเพชรนินกินดาปดเงินปดทองปดมดทุกอย่างละในตัวเอง พยายามเตรียมให้เพย์ออฟบ้านให้ได้สิออกการแต่ก่อนมันบ่มีคำว่าพอจักเถื่อมีเท่านี้อยากมีเท่านี้มีเพื่อลูกมีเพื่อเต้า อันนี้เขาด้วยเอง อันนี้เป็นความจริงที่ว่ามันโบสนะตัวเองจักเถื่อบัดนี้มันมันเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกตัวสามตัวนี่ที่เขาเข้าใจที่ว่ามันมันเป็นจริงแล้ว มันถอนได้มัน เพิ่นเว้าจังได๋ชิตังเมนี่ล่ะอ่ะภาษาเพิ่นได้จื้อได้คมเดียวภาษาบาลีอ่านบ่ได้เขียนบ่เป็นภาษาไทย แต่เพิ่นว่ามันสนะจิตใจเฮาได้ คือว่าสนะความโลภของตัวเองนี่ล่ะเพราะว่าข้าน้อยมีความโลภหลาย อืมมีเท่านั้นก็อยากมี เท่านี้มีอันนั้นก็อยากมีอันนี้ แต่แล้วมันสนะได้ด้วยความว่าเข้าใจตัวนี้แล้ว โอ้ทางเฮาตายไป ความรู้ที่เฮามีนี่ มันสิไปนำเฮาเลยเฮาบ่ได้ให้ผีบ่ได้ให้น้องเฮาบ่ได้ซอยพุทธศาสนา อ่ะถึงเป็นจังไดเฮากับสี่ปดออกปดเงินปดคำปดเพชรปดพลอยปดสิ่งเหล่านี้ออกซอยสมมุติบัดนี้เขามาเข้าใจในสมมุติ ซอยออกซอยออก มันก็ยากยากปดแหวนสามสี่กะรัดของเฮาแต่งานนี้ออกครั้งแรกนี่โอ้ถอยออกถอยเข้าเอาเข้าตู้เซฟสามเทือก็ดึงออกดึงเข้าแต่สุดท้ายเอาไว้เฮาก็ใส่บได้เฮาต้องซอยมันนำดึงออกสุดท้ายเอาให้หลังจากนั้นแล้วมันเบา ในตนในตัวเฮา คือบ่มีทุกแล้วแต่กี้ มันอยู่กับทุกเฮากะ ยังบ่ฮู้เนาะ บัดนี้เฮามาเห็นสิมันเห็นทุกได้มันเห็นหลายอย่างหลายแนว ที่จริงแท้การทำงานของน้อยบ่บ่ผิดเรื่องการทำงานอยู่ในคาสิโนเขาเนี่ยบ่ได้ไปเกื้อกูกับการอ่าเดียวเลอร์เดียวไพ่ อยู่สนามโบเกียว มันอยู่ในร้านอาหาร แต่ความหู้ความเข้าใจของเฮาว่าสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นอุปสรรคของเฮาช่วยพุทธศาสนาได้หน่อย ลา ไปลางะไปกราบผัวผัวอนุญาตให้ ไปขอว่ากับหลวงพ่อว่าถ้าขน้อยลางานมาซอยหลวงพ่อขน้อยสิบูมีเงินซอยวัด ตอนนั้นยังมีซอยขาน้ำขาไฟพันโอ้ยหลวงพ่อสิโมทนา สาธุทุกคนก็เฮ็ดบ่ได้แต่หลวงพ่อสิบินทบาทเลี้ยงเจ้าดอกเพิ่นก็ว่าจังซี่แหละก็ลาเลยทำงานเลยสิ้นนี้มา ตั้งแต่มือนั่นจนถึงมือนี้นี่คือความมันใหญ่ มันเห็นความเข้าใจ ตรงนี้ว่า ทุกคนเฮานี่ถ้าตั้งใจและต้องให้หู้คุณค่าของของการปฏิบัติ และก็หู้ว่ามันเฮ็ดได้นี่เฮาสิมีกำลังใจคือเฮาหู้คุณค่าของเงินนี่แหละเฮาหู้เรื่องเงินนี่มันจะซวยบรรเทาทุกข์เฮาได้ซวยความสะดวกสบายเฮาได้เฮาหาเงินจนหามลุมหามคำจนบ่ฮู้จักอิดจักเมื่อย อันนี้เป็นความจริงเพราะว่าข้าน้อยเอง หลังจากที่เฮาเข้าใจตัวนี้เฮายุดได้ เป็นอย่างขววตเตกี้เขาน้อยยุดบ่ได้เขาน้อยยุดบ่ได้อิหลี เพราะว่าเขาน้อยยังว่าโอ้ต้องเพื่อหลาน ต้องเพื่อลูกเพื่อเอื้อย เพื่อพ่อเพื่อเมยอยู่ทุกทุกเมืองลาวเนี่ยมันมีแต่ความอ้างอิงให้เฮาเลยป่านนั้นเฮาว่าเฮาหักตัวเองแต่เฮาบ่ได้หัก ปัดสุดท้ายมาแล้วเขาน้อยมาเข้าใจเฮามาตัดตรงนี้ได้เขาน้อยเลยบอกว่าโอ้ อันนี้จังคอยเป็นความเข้าใจ ที่แท้จริงเฮาสิว่าเป็นหู้แจ้งตามความเป็นจริงก็ว่าได้ เฮาต้องเอาเฮาเองสะก่อนสวยเฮาเองสะก่อนแล้วเฮาค่อยสวยเพิ่นจังซี่นะแล้วมันก็ยุดได้พอความเข้าใจของขน้อยว่าสิ ปฏิบัติอันใดก็ได้ถ้าว่าเฮาลดละสามอย่างนี้ได้ แสดงว่าเฮาไปทางถึกลดความโลภเฮาลงได้หลายปันใดลดความโกรธเฮาได้หลายปันใดลดความหลงเฮาได้หลายปันใดครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขบอปองดองกันบอมีอย่างในจิตในใจเฮาเฮาฮู้เฮาแก้ไขได้บอ เขากระทบอันใดทั้งหูทั้งตานี่ทันแล้วเขาทันบอเขาแก้ไขได้บออ่อนน้อมทอมโตลงได้บอพิษหรือถือเพิ่นว่าเขาพิษเขาขอโทษได้บอเขากล้าเพิ่นได้บออันนี้เขาน่อยคอยว่ามันสิถือแต่กี้เขาน่อยลงบ่ได้ สิ่งเหล่านี้เขาน่อยลงบ่ได้เขาน่อยเคยเป็นนายซูเปอร์วิเซอร์เขาน่อยสิมาเฮ็ดครัวได้จังไดคันถามันบ่เปลี่ยนแปลงเขาน่อยอีหลีเรื่องตัวนี้ ก็เลยได้เข้าใจว่า โอ้สิ่งที่เอาเห็ดเจ็ดปีดีแล้วเป็นพื้นฐาน แต่ความต่อเนื่องบ่มี สติตัวนี้บ่เปลี่ยน ได้แต่ความหลอกหลอนเขาอยู่ตลอดว่าถือแล้วเมนแล้วเข้าใจแล้ว เป็นจังสั้นเหาะเอินเดินในอากาศพุ่นว่ากับเทวุฒิเทวดาเห็นพระพุทธเจ้า เห็นมดพายเขาหลงไปมดบัดเขามาเห็ดจังสี่นี่ เปลี่ยนขน้อยหลับรองเอาคอประกันก็ได้ เพราะว่าทุกอย่างที่เขาเห็ดนี่มันเอื้อคือเขานี่เป็นชีวิตของคารวะญาติโยมนี่มันถูกมีความคิดหลายเขาเห็ด แบบต่อเนื่องจังสี่ตาเขาก็เห็นตามความเป็นจริงเขาเอาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่ให้ให้กำหนดแท้ๆให้ให้ได้ซะก่อนบ่แม่นว่าเขาหยกหาสมองมีความรู้สึกตัวแค่สิบนาทีสาวนาทีก็มันก็บ่ต่อเนื่องคือกัน แต่ถ้าเขาเห็นสิบนาทีสามสิบนาทีความระลึกลู่แต่ละครั้งมันชัดเจน อันนี้ก็ได้ได้ดีกว่าหาสมองอันนี้ต้องต้องเป็นเป็นอันว่าเขาต้องให้เข้าใจในตรงนี้เรื่องการความนี้ ฉะนั้นขน้อยจึงคิดว่าทุกอย่างนี่มันขึ้นอยู่กับการกระทำของเฮาเฮามีความเฮาต้องตรวจสอบเฮาเองว่าเฮามีความเพียรหลายปันใดเฮามีความอดทนหลายปันใดเออเฮามีศรัทธานี่เฮามีแล้วแหละเล็กๆที่ที่เฮาบ่มีศรัทธากับบ่ได้มาถึงขนาดนี้ดอก แต่ความเพียรเฮาบางเทื่อมันสิบ่พอจังมันบ่เปลี่ยนแปลงได้ตัวสติตัวนี้ เป็นอย่างเอื้อจังคอยอยากว่าแต่เรื่องสติสติตัวนี้ เพราะว่าตัวสติที่เฮามีอยู่นี่หน่อยๆนี่มันบ่เปลี่ยนแปลง มันแก้ไขยังบ่ได้เด็ดขาดยังมีตัวมีตูหลายโพด แต่ถ้าความหู้สึกตัวตัวนี้ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอ่าหรือเป็นสติหรือสติของสัมปสัญญะซะเฮาสิว่าไปตามลำดับของเพิ่นมันเปลี่ยนแปลงแล้ว มันจะค่อยสิเกิดองค์ปัญญา ถ้ามันบ่เกิดองค์ปัญญาบ่เกิดเป็นปัญญาญาณแล้วบ่มีคำว่าจะหู้ตัวเอง ว้าได้เห็ดได้ทำได้ทุกอย่างเฮาคิดว่ามันถึกมันแมนแต่มันยังบ่แมนเพราะว่าเฮาสิฮู้ได้แต่บ่แมนเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองบ่ได้ เคยเฮ็ดจังไดเคยเป็นจังไดมันยังเป็นอยู่คือเก่า มันเปลี่ยนลงมาบ่ได้อันนี้แหละคือ คือขน้อยว่ามันยังบ่ทันถึกสำหรับขน้อยเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็มาเห็นตัวเองว่ามันเปลี่ยนแปลงแก้ไขเฮ็ดได้ก็เลยได้ อุทิศชีวิตจิตใจให้พุทธศาสนาเลยว่า เออ ถ้ามีงานสิ่งนี้อยู่ใส่ก็ต้องตามสวยเพิ่นเพราะว่าเฮากับบุมีอินคัมแล้วว่าสันปดกเกษียณลงมา ตั้งแต่อายุ47ปี เห็นบอกมันยึดกันมันแตกต่างกันขนาดใด ตั้งแต่กี่เฮาจะต้องเอาจะต้องมีเพื่อลูกเพื่อเต้าเพื่อครอบเพื่อครัวเออชีวิตของเฮานี่มันจะต้องนั่นน่ะจังสั้นหนาคิดว่าตนเป็นที่พึงของตนพึงอัตติอัตโนนาโถเนาะเพิ่นว่าพึง เพิ่งอันใดล่ะก็เพิ่งด้วยสิว่าความนี่ขอโทษเนาะว่าลำแข็งเขาเองก็ว่าได้ สีฝ่ามือนี่ละหยาดเหงื่อเทเฮงเขานี่ละเอาชีวิตเขาขึ้นมาฮอดป่านนี้ได้ แต่บัดมาเข้าใจของความเป็นปรมัตแล้ว ยังบ่ถึกใจก็น้อยคิดว่า ถ้าอัตหิอัตโนนาโถนี่ ถ้าเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ ถ้ายังบ่พึ่งตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาของเขานี่ ยังบ่เป็นยังบ่เป็นที่พึ่งของเขาได้เพราะมันยังเอามาใส่ เป็นที่พึงเฮายังบ่ได้พึงได้ แต่มันพึงไปนั่งเห็ดสิ่งที่บ่ถึกทำสิ่งบ่ถึกเว้าสิ่งบ่ถึกยังมีตัวมีตนยังเครียดยังสังยังอวดองค์ทนงตัวยังเป็นผู้มีผู้ทุกข์อยู่นี่นะยังบ่เป็นคำว่าเฮาพึงเฮาเองได้ตัวสติตัวนั้นตัวปัญญาตัวนั้นมันยังโบแจงพอมันยังโบจัดพอสนั้นเขาเลยจะไม่เห็นความแตกต่างของความวิปัสสนากับอ่าสิวาสมถะกว่า หรือว่าลังเทือมันกสิ ามกันไปสมถะหรือว่าวิปัสนา แต่เขาเองบอท่านแจ้งชัดเขาก็คิดว่าตัวนั้นเป็นวิปัสนาแล้ว อันนี้เขาเ่ยหลงหลายแท้ๆตั้งเจ็ดปีเรื่องของตรงนี้ แต่เห็นความชัดเจนเมื่อมาได้เฮ็ดด้วยการเคลื่อนไหวแล้วก็ต่อเนื่อง ต่อเนื่องอิลิทาโบต่อเนื่องเขาสิยกมือนี่มันก็ยังบ่ยังบ่เปลี่ยนแปลงเขาต้องต่อเนื่องเราก็พยายามให้ เวลาเฮาปฏิบัตินั่นน่ะเวลาเฮาตั้งใจมาเข้าคอร์สจังซี่นี่ถ้าเฮาบ่อ่าเฮาแยกการทำงานกับการปฏิบัตินี่นะมันสิลุดหลายนี่แหละมันสินานเขาหน่อยว่า ถ้าสมมุติว่าเฮาฮู้วิธีแล้วเฮาสิลุกไปใส่ย่างไปใส่กินข้าวกินน้ำนี่มันก็เป็นการที่ว่าปฏิบัติแล้วเฮาไปด้วยความกำหนดฮู้เอ่อบ่ปากบ่เว้านี่สิไวสิเต็มไว้แด่ถ้ามันพร้อมเมื่อใดเฮาสิเข้าใจได้ตัวเฮาเอง เรื่องตัวสติตัวนี้ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเขาได้ สนั่นขน้อยกาเข้าใจมาถึงระดับนี้แล้วขน้อยกาคิดว่า เออชีวิตกะครอบครัวกะเป็นสุข จิตใจ เข้มแข็ง เข้มแข็งจนถึงคันว่า ตายวันตายพุงกับโบมีความเสียดาย ถ้าได้ทำงานสิ้นนี้คิดเบิงว่า ลงจากเครื่องบินมาลานเข่าอิมเมจนซี่ปุ๊บลูกให้ใส่สะสะสะสะ แม่ขน้อยต้องการแม่ยืมขน้อยได้บอวันที่สิบห้าแม่ว่างานเปิด เดี๋ยวนี้แม่สิไปแต่วันที่สิบขน้อยอยากให้แม่อยู่ซอยขน้อยแหน่ผู้ผู้ใหญ่กับโบสบายผู้น้อยอยู่อีอยู่ไอซียูเดี๋ยวนี้ หลานลูกของลูกสาวเป็นดังสั้นขน้อยบ่ปากบ่เว้ายั่งในใจคิดมาพิจารณา ได้ยินแต่คำแม่ว่าพรถ้าลูกมาซอยแม่บ่ได้แม่เฮ็ดบ่ได้ได้ลูกมิลูกต้องมาถ้าลูกบ่มาแม่แม่เฮ็ดบ่ได้ ตัวรถบัสก็ซื้อแล้วพอต้องไปก่อนหลวงพ่อมาเตรียมงานเซียวพิมพ์กับว่าเฮาได้ตัวแล้วได้พรวันที่สิบลงยนต์วันที่เก้าล้านเข้าอิมเมจนซีวันที่เก้าวันที่สิบหกโมงออกเกรฮาวความใหญ่นั่นมันมีความสติตัวนี้มันมีความนักแน่นมั่นคง มันเอามาพิจารณาบ่ตอบลูกบ่ตอบผัวบ่ตอบไผตัดสินใจด้วยตัวเองว่า ท่านเขาตอบลูกเดี๋ยวนี้ ลูกสิเสียใจว่าแม่อยู่บ่ได้กับบ่ได้พ่อเขายังห้องยังไห้อยู่เลยลูกมันยังอยู่ในเขตอันตรายผัวกะจนมาอ้อนวอนว่าพรให้แม่พิมพ์ไปคนเดียวได้บ่เจ้าถ่าไปพร้อมหลวงพ่อแนวใดงานนี่กับบ่เสียเพราะว่าอยู่เบิ่งลูกให้กำลังใจลูกบ่ตอบพอผัวอีก นี่ จิตใจมันใหญ่ถึงขนาดนี้เอื้อยตัดสินใจปุ๊บว่าเออแนวใดก็ตาม เอาแม่เมื่อบ้านเจ้าสะก่อน ให้พ่อเมื่อเฮือนไปเอารถกลับขึ้นมาไปหับจากเดินยนต์มาดินี่หูข่าวจังซี่แล้วก็ยุดอยู่เลย มาฮอดบ้านตั้งสติได้ก็เลยคอยเว้ากับผัวแล้วกับลูกว่าแน่ใดก็ตามลูกแม่อยู่แม่ก็ซอยเจ้าบ่ได้พอวันเน่ได้มันก็เป็นหน้าที่ของหมอ ให้พ่ออยู่ทั้งๆทที่พ่อกับสิมาน้ากันก็เลยว่าเจ้าอยู่ซะเจ้าไปเจ้าซอยครัวเพิ่นบ่ได้ ค่อยไปค่อยซอยครัวเพิ่นได้ ตัดสินใจว่าพัวบ่ปากจักขวมหู้แล้วว่าเมียนี่ก็สิบ่อยู่ละแต่เราหู้แล้วว่าเฮาบ่ปาก ก็เลยคอยเว้าให้กำลังใจแล้วว่า เจ้าอยู่นำลูกข่อยต้องไป มันมันได้เว้าแล้ว ถ้าข่อยบ่ไปแม่สิมดกำลังใจแม่กเกสียหยังบ่ได้แม่พิมพ์ก็ไปคนเดียวก็บ่ได้ต้องได้ไปนำกันมียังก็ตามเฮาจังค่อยเว้ากันใหม่ตอนนี้ให้เจ้าให้กำลังใจลูกซะเพิ่นบ่ปากเอื้อยก็ตัดสินใจ แพ็คเครื่องหกโมงเา้าไปทำไมพันเลยมาส่งมา นี่คือความความเด็ดเดียวของตัวสติตัวนี้ หรือตัวปัญญาตัวนี้ตัวความหู้แจ้งชัดเจนว่า อันนั่นก็สำคัญ อันนี้ก็สำคัญ แต่อันใดสำคัญกว่ากันอันใดควรเหตุก่อนอันใดควรเหตุหลังอ่ะสมมุติว่าพื้นให้เอ้ยซอยลูกของเอ้ยบ่ได้บ่แม่นว่าเอ้ยบ่หักเด้เอ้ยทำหน้าที่ของเอ้ยก็ดีแล้ว แต่อันนี้ถ้ามาถ้าเกิดว่ามาซอยงานตัวเรื่องงานตัวนี้ล่มตัวนี้บ่ดีเด้ มันเป็นว่าตัด เลยผู้ที่สิมาปฏิบัติในกระบกเกิดงานนี่กระบกเกิดอย่างซีซัดเออันเอื้อยถามว่าทั้งนั้นเป็นอย่างไปเอื้อยอยู่เอื้อกระซอยอย่างบ่ได้มันก็เป็นหน้าที่ของหมออย่างซีซัดเฮาว่าตรงนี้ต้องสำคัญกว่าเฮาต้องซอยตรงนี้นี่เห็นบ่จิตใจมันมันมันเด็ดเดียว ถ้าเป็นใจของตะกี้เอื้อกก็เฮ็ดบ่ได้คือกัน ทุกอย่างมันต้องเป็นของเฮาก่อนแม่นบ่ต้องสวยครอบครัวต้องอีหยังจังซั่นนะนะมันสิเป็นความที่ว่าเห็นแก่โตหลายโพด แต่อันนี้มันเห็นแก่ส่วนรวมด้วยทั้งถือกับโบเมนว่าเห็นว่าต้องไปกินเลี่ยงไปกินซุ้มซาทิมกับโบเมนอันนี้มันงานสำคัญน่ะนะมันมันหู้ก่อนโลดตัวองค์ปัญญาตัวนี้ ว่าเขาควรสวยเขาควรเห็ดทางงานนี่ลุ่มเลิกคือเมว่าเห็ดโบได้ มันก็เสียไปละล่าอย่างนั้นขน้อยโอ้มาพินิจพิจารณามานำทางว่าเฮาเฮาบ่เฮาบ่แข่งเกินไปบ่เฮาบ่เฮ็ดให้ครอบครัวเฮา เบียดเบียนครอบครัวเองบอมันคึดตึกตองโยนิโสด้วยตนเองเลยมัดคืนเมื่อคืนนั้นเอื้อจันวาได้นอนเลทอีหลีละถึงบ้านหันสิบสองโมงละ ของยนลงเก้าโมงกลางคืนละได้รับข่าวหลานอย่างสันละกะเขาต้องตัดสินใจต้องไปได้หกโมงสิบสองโมงมาแพ็คเครื่องแพ็คของเอาอย่างแล้วนอนก็คิดอยู่ว่าอ่ะในใดก็ตัดสินใจ ไอทีบูฮู้ผัวเอ้ยบูฮู้เลยว่าเอ้ยสิตัดสินใจไปพอบ่ตอบเลยตื่นเศร้าลงมาแล้วว่าไปไปส่งข่อยบ้านไอพันธ์ อ๋อเจ้าสิไปวะนี่ เราจันบุหูนะโบโบโบยังหลังมีแต่ว่าเว้าน้ำลดเลยวะเนี่ยได้เจ้าต้องไปให้กำลังใจลูกเอ้ยเอาแต่แค่นี้ต้องได้ไป งานตรงนี้ต้องเกิดขึ้นจะว่าเอ้ยคิดแล้วว่า โอ้โบมีคำว่าจิตใจนี่สิอ่อนแอ ท่อแท้งานรีทรีตแต่ละครั้งนี่เมครัวคนเดียวเอ้ยก็เคยเหตุผ่านมาแล้วโบมีคำว่าสิท่อแท้จิตใจ มันใหญ่มันเห็นงานนี่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนา ทุกคนในนี่เพิ่นสิฮู้จักมัดเนี่ยเพิ่นนำมาเลยน้ำสายนี่มาเพิ่นเห็นเลยทุกอย่าง มันแตกต่างที่สุดเลยเรื่องการการเข้าใจตัวนี้ จังว่าเฮาสิเอิ้นว่าเป็นเป็นตัวญาณปัญญาก็ได้สิเอิ้นว่าเป็นควความเฮาเข้าใจตัวเองก็ว่าได้ฮู้อันใดถูกอันใดผิดอันใดควรเฮ็ดก่อนอันใดควรเฮ็ดหลัง มันเข้าใจของมันเอง มันเฮ็ดของมันเอง สันนันขน้อยคิดว่าถ้าสมมุติว่า อันนี้เนาะอันประสบการณ์ของขน้อยชีว่าว่าว่าความแตกต่างของการเข้าใจในรูปในนามหรือว่าเข้าใจตัวเอง ขน้อยบว่าบ่เป็นดอกภาษาบาลีเพราะว่าอ่านบ่ได้ หรือว่าเฮาสิว่าว่าความรู้สึกตัวตัวนี้ จากความเปลี่ยนแปลงจากที่ว่าเฮาปฏิบัติแบบสิแบบใดก็ได้ ขน้อยบ่ได้อ้างอิงว่าตัวนั้นบ่ดีตัวนี้บ่ดี แต่เฮาต้องมาทบทวนเฮาเองว่า มันมันถือบ่อเฮาปฏิบัติจังซี่เฮาเข้าใจจังซี่เฮาเฮ็ดจังซี่เฮาหลุดละอีหยังใดแดเฮาเฮ็ดสิ่งที่มันถูกต้องนี่ ได้ระบอกจังซี่น่ะมันมัดตรวจสอบเฮาเองได้เด้เฮาสิปฏิบัติจังใดก็ได้ขอให้ลดสามอย่างนี้ ตัวตนเฮาหลายปานใดเออมันยังหน่อยยังหลายนะเฮาตรวจสอบเฮาเองได้ โลภโกรธหลงมันอยู่ในนี่ ถ้าสามอย่างนี้ลดน้อยถอยลงถูกต้อง ถ่ายังมีอยู่ เฮาบ่มีไผฮู้เฮาได้ แต่เฮาฮู้เฮาเองถ้ายังบ่มี เฮายังแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่ได้ เฮายังคิดว่าเฮาโชคดีแล้วที่เฮาได้เจอหลวงพ่อ บ่แม่นธรรมดาได้เอื้อยนำเพิ่นมานี่ แล้วเอื้อยตะกี้เอื้อยก็บ่มนว่าสิไป เสื่องายหาครูบาอาจารย์คือกัน แม้แต่อันใดคือกัน เอื้อยตามเพิ่นไปเห็นเมิดงานเพิ่นนี่หลายที่สุด เออแล้วก็บ่เป็นแนวนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยสามสี่สำนักของเพิ่นที่ที่ข้าเจ้าสร้างในเพิ่นน่ะนะแต่เพิ่นก็บ่ได้เป็นผู้เจ้าอาวาสเพิ่นมีลูกศิษย์ของเพิ่นเอง แต่เฮาสิเข้าถึงเพิ่นนี่ยากน้องนี่คุกคีน้ำเพิ่นนี่เพิ่นเฮ็ดน้ำเฮากินเข่าลังเธอกินเลี้ยนอันเดียวกันเลย เห็นบ่เพิ่นเฮาเฮาเพิ่นลงมาใส่เฮาหลายแท้ๆได้ เพราะว่าเอื้อยไปน้ำเพิ่นนี่แม่แต่เมซีนี่นะเครื่องกินถ้วยบวงควงจองเพิ่นบ่มีไผสิไปต้องเลยเพิ่นบ่มาอ่าเปิดอบรมอยู่อยู่วัดนี่เครื่องไส้ของเพิ่นเมซีเขาเจ้าจะเก็บไปต่างหากพุ่นน่ะเฮาเป็นผู้โชคดีได้ลังเทือบางเทือถ้วยที่เฮากินนี่ยังเอาใส่มาให้เพิ่นก็มีฉะนั้นเอื้ยคิดว่าโชคดีที่สุดที่เฮาได้พบพ่อครูบาอาจารย์ ผู้เพิ่นสอนเรื่องอันนี้ เรื่องเสียเฮาเอาทุกออกจากใจได้อีหลี แต่ครูบาอาจารย์หลายหลายบอลหลายทีนี่ เพิ่นจะบอกว่าเรื่องนี้เอ้ยเห็นเอ้ยเข้าใจเอ้ยได้นำเพิ่นมาสิบกว่าปีแล้ว ตื่นตีสามขึ้นภูไปเอาพระเก็บอารมณ์ ลงมาปุ๊บคนอยู่ทางลุมอีกเนี่ยอยู่จังสิทำงานแต่สิ้นนี้อยู่ตลอดเอ้ยเห็นเอ้ยจังว่าปื้มปิติยินดีว่าถึงสิทุกถึงสิห่างกายนี่มันสิสุสิสมกันยังหัวกิ้งกันยังสิกิ้งน้ำเพิ่น เลยลงยนมือนั่นไปมือนี่มานี่ซิกาโกตอจอเจียมีแต่คนเดียวได้เนี่ยต่อไปนี่ไม่พิมพ์เพิ่นก็มาซอยได้แต่เท่านี้เพิ่นก็บ่สบายก็เป็นเอื่อยคือเก่า บอกว่าใจนี่เฮ็ดให้มันได้ แท้ๆตัวนี้มันสิเป็นคนละคนเลยเปลี่ยนแปลงแก้ไข แต่ให้ต้องเอาความเพียรใส่ แท้ๆเรื่องตรงนี้ ถ้าตัวนี้เฮามันโบมีความเพ่งเผาเพียนอิริอาตาปีสติมาสัมปะชโนหลวงพ่อเคยว่ายังจือเพิ่นเท่าสุมือนี้ต้องเพ่งเพียนแท้ๆ เอาใจใส่แท้ๆ มันคอยสิเปลี่ยนสิแปลงแมนอิลิถ้าบ่ลงั้นบ่เปลี่ยนแปลงแก้ไขสิบวชมาร้อยพรรษาก็ตาม ถ้าบ่เข้าใจลูกน้ำบ่เข้าใจความรู้สึกตัวตัวนี้บ่เห็นสติตัวนี้ชัดเจนบ่มีอย่างเปลี่ยนแปลง โลภโกรธหลงยังคือเก่าเอ้ยกล้าการันตีได้เลย เพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงแล้ว มันสิเปลี่ยนเฮาเอง เรื่องตรงนี้ ทุกอย่างเปลี่ยนหมดครอบครัวก็สิเป็นสุขงานทุกอย่างมันสิออกด้วยสติปัญญาของเขาเอง เป็นผู้แก้ไขได้อย่างบ่มีพิษกันหน่อยว่าอย่างซี่ซะพิษกันหน่อยแน่นอนเลยตรงนี้ถ้าเป็นอย่างซี่แล้วเอ้ยกะว่าเฮานี่มีบุญแล้ว ได้เจอละกะยาให้มันเสียโอกาสผู้ได้เห็ดยังบ่ทันแน่นอนบ่ทันได้ตั้งใจก็ขอให้ตั้งใจซะเอ้ยขอเอาเอาคำเว้าแล้วเอาการกระทำทุกๆ คน หรือพ่อแม่อายน้องอยู่นี่สิเห็นในชีวิตของเอ้ยมาแล้วสิบกว่าปีแล้วที่เอ้ยเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่สวยมาจังสิ กะบ่มีธรรมะธรรมโมเอียงหลาย ดอกแต่มีการกระทำให้เบิงเพราะว่าธรรมะบ่แม่นต้องเป็นผู้เว้าได้ได้นอกเป็นผู้เฮ็ดได้เป็นผู้เข้าใจเป็นผู้แก้ไขตัวเองได้ เท่านั้นมันต้องสอดคล้องกันไป อันนี้นะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว เอื้ออยากให้ตั้งใจ อยากให้เอาอิลิ คือน้องเบน้องดาวงหรือว่าเมย์ทั้งสองทั้งสามที่อยู่นี่ละเพราะว่าอาจารย์เพิ่นก็ให้ความเมตตาเฮาแท้ว่า ไอที่อยู่อาศัยแล้วยังเงินทองอยังพันสุดสวยพาไปตะลุมตลาดเอ้ยเห็นล่ะมันปลื้มใจจนจนจนบุจักแนวซิเว้าเลยเพิ่นเฮ็ดน้ำลาย พาไปเมิดสองเถือสามเถือก็พาไปเตรียมงานซมโบนำเงินเพิ่นเองเพิ่นจกให้เลยเจ็ดร้อยแปดร้อยคือได้ยินว่าเอาให้ตื่มอีกไปตลาดน้ำหลังก็ให้อีก ขน้อยซาถูกอนุโมทนาน้ำเพิ่นเพราะว่าบ่เคยเห็นบ่เห็น บว่าบว่าเนี่ยบเคยเห็นพระลาวเฮาสีมาฝักไฟในเรื่องจังสี่แท้ๆบ่เป็นขน้อยเว้าเด้แต่แมนอยู่ดอกพระที่เพิ่นเคยผ่านการอบรมมาแต่ทางเมืองไทยเพิ่นสิมีเรื่องความหูความเสลียวสลัดทางนั้น แต่ขน้อยมาเห็นอาจารย์นี่สองครั้งแหละเพิ่นติดตามเฮาไปปฏิบัติแล้วเพิ่นก็มักฝักไฟในทางนี้โซส่งเสริมสุพอร์ตเพิ่นซอยเหลือเพิ่นน้อง เพราะว่าเพิ่น เขาหายากได้สิหาทีเพิง อย่างสิแล้วเขาสิไปเพิงหลวงพ่อได้อย่างหลวงพ่อบิลอย วัดพันวัดที่ข้าเจ้านิมนต์ไปอ้อมไปว่ามาถามเพิ่นบ่มาหาเฮาเด้เขาสิเกิดขึ้นได้บ่เขาต้องพยายามให้ได้เด้อบกเมนว่าต้องให้ได้ เฮ็ดจังได๋สิได้ มาหาเพิ่นนี่ ให้เพิ่นพาเฮ็ดพาทำบ่แม่นว่าต้องถ่าแต่หลวงพ่อมาแต่ละครั้งเฮ็ดนะนความหมายนะสามสี่คนก็เฮ็ดขึ้นไผบ่มากบยาเฮ็ดแต่ไทยเฮาให้ให้รักของเฮานี่ให้มันเข้มแข็ง ให้มันแก่น ถ้าเขาเว้าเรื่องนี้ตลอดเขาเห็ดเรื่องนี้ตลอดแน่นอนว่าต้องเกิดขึ้นให้ได้ ต้องเป็นต้องต้องต้องต้องอ่าต้องมั่นคงได้เข้มแข็งได้เอ้ยเสือเพราะว่าเมย์เพิ่นก็ตลอดมานี่ไพ่บุญยกเพิ่นก็ยกคนเดียวเพิ่นเอาของเพิ่นเองจเจริญของเพิ่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคันเป็นแนวนี้แล้วเอ้ยกากะบ่มีหยังที่ว่าจะ ให้อีกเพราะว่าทุกอย่างหลวงพ่อพิ่นเบ้ามดพิ่นซอยมดทุกอย่างแล้วเอ้ยก็มีแต่ว่ามาซอยเหื่อแห้งเรื่องจังซี่แล้วกะกะเบิ่งเอาหละไปว่าอันใดเป็นอันใดน้องมีแต่ว่าให้ตั้งใจทำความเพียรซะเพราะว่าทุกอย่างนี่ มันสิเกิดขึ้นได้กับย้อนการกระทำของเฮาเองเพิ่นซอยเฮาได้ครึ่งนึงซะคือความบอกความเว้าให้เฮาแต่การกระทำของเฮาอีกครึ่งนึงถ้าตัวนี้เปลี่ยนแปลงได้แล้ว เอ้ยการันตีได้เลยว่า ทุกอย่างสิดีขึ้นในครอบครัวหรือการการงานอย่างสินะและทุกอย่างก็สิเป็นไปได้อิริเรื่องการภาวนาของเฮาสิเกิดขึ้นอีกต่อไปเนาะแต่เรื่องสุขภาพเนาะคันว่าละกระดายบ่ได้กินยุกกินยาอีหยังขน้อยก็สาธุด้วยบุญตั้งแต่กี้นี่ขน้อยนี่หมอสิให้ใส่ออกซิเจนแล้วเพราะว่าเป็นโรคภูมิแพ้แดเป็นโรคอ่าแอสมาซะบ้านเฮาเพิ่นเอิ้นหยังหอบหืดบ่แม่ เป็นโรคหอบหืดโดยกระเพาะอาหารก็เป็นหูซีหู ตอนสิไปเมืองไทยเก็บอารมณ์กับเมกับหลวงพ่อสี่เดือนกะหมอสั่งว่าเจ้าไปบ่ได้ เพราะว่าเจ้าต้องได้กินยาเอนเดบาริกบอกเพิ่นว่าจักสามเดือน เพราะว่ามันเป็นหูแล้วมันก็เป็นอินเฟคชันแล้วเจ้าจะไปกินเขา่าบ่เป็นเวลาบ่ได้กินของอะไรหลายอย่างละที่เขาเจ้าห้ามเอาได้บ่ได้คอยก็ต้องไป พราะว่าตัวเครื่องบินคอยสิบิน แล้วจังสินนะมันโบย่านชีวิตนี่โบย่านฮอดการตายเลย ถ้าควมเข้าใจตัวนี้ มันหู้แล้วว่า อันใดมีคุณค่าก่อนควรเหตุควรทำอย่างสินะหน้าที่ต้องไปไปก็ดีมดทุกอย่างดีย่นน้ำปัสสาวะขน้อยนะอันนี้ก็สิแช่ควมมาควมมหัศจรรย์ของน้ำสวะปัสสาวะเฮาเดอร์ควมลาวเฮากับว่าน้ำน้ำเยี่ยวของเฮาก็จังสิซะแน่นอนเลย เพิ่นนี่เก่งแท้ๆบอกมือเดียวตั้งแต่อยู่วัดพออุดม บอกมือนั่นกินมือนั่นเลยได้หลวงพ่อหันยังนำขน้อยตลอดต้องต้องต้องต้องเนี่ยนะครับจะว่าสนั่นจะก็เลยบอกว่าดีดีหลายอย่างหนึ่งมาเฮาภาวนาเป็นลักจิตใจเฮามันสงบเยือกเย็นอันนี้ก็มีส่วนสองมาออกกำลังกาย กินอาหารเอ้ยกระปับปรุงเรื่องอาหาร เพราะว่าหลวงพ่อส่งไปเขาคอร์สอยู่เมืองไทยสองสามครั้งน้ำหมอเขียวก็มาเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรื่องอาหาร น้ำปัสสาวะนี่ดื่มเป็นหลักทำดีท็อกอียังกะลายย่างที่มันสอนมาเนี่ยแหละกะเฮ็ดมา ก็ปกติเกือบจะว่าถึงห่วยอยากไปฮอดฮันเดปอร์เซ็นต์แล้วมันบ่ได้กินยาแล้วเนาะยุกยายังบม่ได้กินนอกจาก แต่ว่าเขาทำงานหลายๆ ก็คือน้องเอายาไว้ได้มินเนื้อเอ้ยกินนั่นแหละแค่นั้นแหละแต่เรื่องยาแปลว่าคือเขาเคยกินแบบอันหมอเคยให้ตะกี้เรื่องกระเพาะเรื่องสีดยาแอสมานะแอสมานี่มันโมเป็นถึงขันว่าสีดทุกๆอ่าหกชั่วโมงคือเจ้าให้ เริ่มสี่สี่สมงต้องสีดหลังจากนั้นบุมีแห้งสูบข้าเจ้าต้องเอาปักใส่ไฟฟ้าพ่นใส่เอาเอื่อยตะกี้นะตายหลายหลายครั้งเอาแก้กันไป ห้องหมอ เพราะว่ามันบุมีลมหายใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วกะด้วยความเข้าใจตัวเองนี่แหละความเข้าใจเรื่องการดูแลตัวเอง สองมาจิตใจเขาใหญ่เข้มแข็ง สู้เขาว่าในไหนมันก็สิตายละ อืมต้องเฮ็ดลมป่านพลังลมป่าน กลับคืนมาปอดนะอันนั้นมันฮุกมดเลยได้แม่ข้าเจ้าเสียให้ใส่ละใส่ออกซิเจนพอจะนอนกลางคืนต้องตายเอา้ามันสิตายก็ตาย แต่เฮากลับคืนมาเปลี่ยนแปลงอย่างสิเร็วก็บริไซเลยได้ล่ะมาหลายสิเขาสิบกว่าปีแล้วเด้กายวิสาถูกเป็นด้วยบุญ อันนี้ก็ได้เรื่องสุขภาพ แต่หนึ่งในหันเรื่องภาวนาหลายกว่า เพราะว่ามัน มันพายจิตแต่เขาเข้มแข็งเขาบยานในเรื่องของตรงนี้นั่นใดมันก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตายคันว่าเรื่องว่าเป็นนั้นบอากว่าซาว่าแคนสอบแคนเซอร์ แต่ว่ามันอยู่น้ำกัน ก็เลยเป็นนันเป็นมู่กัน อยู่น้ำกันเลี่ยงเทคแคร์กันไปอ่าอันนี้ก็ได้ข้าเจ้าไปกวดข้าเจ้าก็ว่ามันเป็นตุ่มมันเป็นซีดเจ้าต้องได้เทคแคร์ต้องได้ปาดต้องได้เจาะโอ้ยบ่สน เอาไปเอามาเดียวนี่สบาย แล้วอยู่น้ากันไปเลยก็ทำงานตรงนี้ไปตลอดเลย ก็เลยบุได้มียุคมียาอย่างมีโดย โดยทุกอย่างไผมีคำถามอย่างบุเนสิถามเกี่ยวกับเรื่องอันใดก็ได้ เรื่องการปฏิบัติ ว่า โอ้ยกมือจังซี่ มันเป็นจังใดเฮ็ดจังซี่ถึกบออย่างบอกะถามได้โดยก็าเลยโดยเขาเลยกินตลอดบ่มีหยุดเลย โอ้ยไปสต็อปเพยังของดีนั่นละเห็นบ่บ้านเขาตกเฮือนตกสันตกงัวตกควายเพิ่นไปเอาน้ำปัสสาวะคนอื่นเพิ่นมาให้กินมันนี่ของเฮาเองมันแห่งสะอาดกันกองเออแม่นละกินเออสาธุเห็ดเด้อมันสิได้สวยเหลือเกื้อกูลเฮาอายุยืนขึ้นมาพยายามจุดใหญ่ต้องทำความรู้สึกตัวนี่หลาย ๆ เพราะว่ามันมันสิสวยเขาคิดใจเข้มแข็งมันมันคงคิดใจเขาเด็ดเดียวได้ละานี่ดีเป็นยังไงคะน้อยเป็นมีความดันความดันสูงความดันสูงอ๋อมีแนวเดียวนี่พยาธิอยู่ในตัวแล้วต้องได้กินยาอยู่มันบ่เดียวนี้กินยาทุกมื้ออ๋อความดันสูงนี่เขาน้อยว่าถ้าเขาภาวนา นี่ มันสิคำดาวลงได้เลยก็เพราะว่าเขามีความดันในหนึ่งมาอาหารการกินอยู่แล้ว อย่าลุงไปปรับปรุงเรื่องอาหารลงมา อ่าแล้วก็ ภาวนาเนี่ยทำความรู้สึกตัว จื้อได้ระบบเขนด้อยสอน14จังหวะจื้อได้ระบบยังเฮ็ดไหนขนด้อยเบิ่งเบิ่งดูขนด้อยอยากหู้อยากเห็นได้นี่นะว่าเฮ็ดได้เห็ดถึกบ่หันโอ้ต้องได้จดไว้พุ่นวะว้ายจดไว้มันก็ลืมแล้วเนาะก็เฮ็ดเอาลุ่นแล้วเนาะจะว่ามีผู้ใดมีคำถามอีหยังบออยากให้ถามว่าอันใดเป็นอันใดนะนะขน้อยอยากให้ถามว่าอ่า เห็ดถือเห็ดพิษบอเห็ดยังไดมันสิได้หู้ไว้เห็นไว้เข้าใจไว้บอโอ้ยกระถามเนี่ยตัวเนาะบ่ถือกลับขึ้นมาเริ่มต้นเห็ดไหมค่ะหน่อยโดยมันง่ายก็อย่างนี้เฮาเห็ดโดยเอามือวางใส่อ่าโดยแล้วก็ยกมือขวขึ้น ตะแคงขึ้นนับหนึ่ง โดยยกขึ้นมาที่สองสามเอามาคมใส่ท้องเขาไว้ใส่สะดือห่อน่ะสามตะแคงมือซ้ายขึ้นวันนี้สี่ห้าหกแน่ว้าว เก่งเก่งแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเอาขึ้นมาพี่ก่อนแม่สิบเอ็ดเดินสิบเอ็ดสิบสองมาทั้งขา สิบสามแข่งไว้สิบสี่นี่เห็นบอกบัตรสิได้มาได้มือสุดท้ายเนาะขน่อยเนาะต้องคอนติเนียดูเรื่อยๆเด้ขน่อย ต้องเฮ็ดประจำขน่อยโดยบัดนี้อันนี้เด้อขน่อยสิบอกอันนี้ส่งของมันถ้าเฮ็ดหลายๆมันสิมีเบรกมันเป็นตัวเบรกของเฮาได้อันนี้รถเฮาถ้าบ่มีเบรกอุบิเหตุได้มันบอกขน่อย ถ้าเฮาบ่มีตัวความรู้สึกตัวตัวนี้ แน่นคงนี่วายต่ำไส้ต่ำขัวได้ขน่อยนี่ค่อยเรียนจบได้ โดยโดยนั่นแหละนั่นแหละเห็นบอกเบรกมันกำลังสีหัวแหละเด้เขาต้องได้เซียน ได้อย่างนี้เรื่อยๆได้กันหน่อยเดี๋ยวพยายามโดยโดยอ่าเออมวยเด้เป็นจังไดเจ้าหู้ซึกจังไดที่ว่าเจ้าเจ้ามีแต่ยิ้มอยู่แท้เจ้านำคอยนี่ลายมงละเด้เออมวย เจ้าควรสีมีคำถามในเด้เออมวย ดีขึ้นบ่ดี จังใดก็จะเข้าว่ามันดี จังใดละเนาะว้ายดีขึ้นมาได้อันนี้ส่งดีแท้ไผกับบ่ได้ไก่ให้นี่ละเนาะอ่าอ่าคอยก็เห็นเจ้ามันคงในอันพุทธศาสนาแท้ๆวังอ่าสองเดือนก่อนนี่บอกคือก่อนคอยไปฟลอริดาเนาะเจาเอาน้องจะมาสี่คนนะหลวงพ่อมาเก็บอารมณ์น้ำก็โดยสี่คนเอาน้องลงมาโดยนี่สุดนี้ก็ได้น้องสาวมาอีกว่าคนนี้อ่า ก็ข้าเจ้าก็ตั้งใจอยู่แต่ว่าเวลาข้าเจ้ามันหน่อยพูดเจ้าระบุพาข้าเจ้ามาอยู่จักเป็นสองสามทิศเหมาะเออจะว่าเมื่อบ้านได้บอกน้องเฮ็ดอยู่น้ำอยู่บ่ล่ะกะยาข้าเจ้าบ่ฟังก็ตาม แต่เขาเฮ็ดเป็นแบบอย่างเขาต้องเป็นผู้เฮ็ดให้ดูอยู่ให้ข้าเจ้าเห็นเขาต้องจิตใจเยือกเย็นให้ข้าเจ้าได้สัมผัส ทุกอย่างสิเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอง ก็เอาเฮานี่ละก่อนเนาะเอาเอาเฮาดีแล้วที่เอาเฮาสรุปเนาะ อันป้า อันนั้นเฮาอยากให้เจ้าอันตั้งใจหน่อยหนึ่งเวลาเห็ดนะเออเฮาภาวนา นี่เฮาเห็ดเล่นๆบ่ได้เลยตั้งใจเออตั้ง แท้ๆเออเพราะว่าคิดว่าทา่้ากบบมากิเอโกเออแม่นหั่นล่ะเฮาได้เสียสละเฮาได้ แมนแมนเขาเสียสละเวลาแล้วมันก็เห็นถือแล้วที่ความคิดธนาเฮาอ่าฮะมันบ่อยากกุ้มผ้าน้อยนึงนะหลังเฮาอยากเจ็บอยากปวดแล้วมันลำคาญมีแต่ว่าเวลาตอนเฮานั่งเฮ็ดธนาให้ตั้งใจเอาเอาความรู้สึกตัวลงมาแท้ๆให้ใจเฮารับรู้แท้ๆเอาลงมาเฮ็ดขึ้นให้มันเขายกขึ้นไกลมันฮู้เออมันก็ได้ผลอีกเออก็ได้แล้วเนาะโอ้ยบ่ได้เฮ็ดจังได๋มันก็ได้ผล หลวงพ่อสอนเนี่ยแม่ของจริงแท้ๆนั่นละร้อยเปอร์เซ็นต์ของจริงแต่ว่าให้มีความอดทนแมนให้มีความอดทนแล้วก็ให้จิตใจพูดสิธรรมเท่านั้นแมนนั่นละหละด้วยว่าความมักง่ายแมนนั่นละทุกอย่างเขาก็มีความอดทนแมนนั่นละโอ้ยโดยเอาคันว่าเป็นยังสั้นบุมีคำถาม ก็มิต่ผู้หู้ผู้เห็นผู้เข้าใจมืนอละเนาะกะบ่เป็นยัง เอาสิถามยังเนาะขหน่อย ข้ามบนว่าภูมิวิหารสีเฮ้ย มันคือถามไปไกลแท้สิบสี่จังหวะนี่ก็ยังถึงบ่ถึง ยังบ่ถึงอยู่ ผู้ข้าจะคิดจักว่าภูมิวิหารสีดีก่อนเฮาสิเข้าใจนี่ เข้าใจแนวไหนเขาเมตตา กรุณาอุทิตาอุเบกขาโดยคำ อุ้ยยาลุงนี่เก่งเว้ย ว่าภาษาบาลีก็ได้ข้าน้อยก็เป็นผู้เฮียนใหม่เนาะ เป็นผู้บ่เข้าใจในเรื่องภาษาบาลี แต่ข้าน้อยสิตอบความลาวเฮานี่ล่ะเนาะ แต่ถ้าสมมุติว่ายาลุงว่าพรมวิหารสีมันหมายถึงว่าจังไดเนาะ เออ ก็เป็นผู้ที่มีความเมตตานี่แล้วผมวิหารสี่เมตตา กรุณามุทิตาอุเบกขาแม่นบอกสี่อย่างนี่เพิ่นเอิญผมวิหารสี่แต่ถ่ายเนี่ยลุงใจโบดี นี่เป็นเป็นว่าเมตตาด้วยความออกมานี่บ่ได้ นี่ล่ะขน้อยว่าถ่ายยกมือเลยล่ะนี่จิตใจเปลี่ยนแปลงผู้ใดมันจะค่อยสิเป็นเป็นพรมได้ ถ้ายังได้เอาเงินจัดกี่เงินรัฐบาลน่ะโดยค่อย ไปขายน้ำมันท่านเหลือแล้วครับคอยบวเอาโดย เอาแนวนั้นกับขน้อยกระตอบละเนาะพมมวิหารสีก็คือว่า มันมีสี่อย่างนี่แหละมีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา แต่ถ้าสมมุติว่าเฮาเว้าได้ซื้อมันยังบ่มเมตตา ถ้าจิตใจเฮายังบ่ดี มันเมตตาไผก็บ่ได้เด้ ถ้าจิตใจสิดี เฮาต้องสร้างตัวสติตัวนี้ให้มันเกิดปัญญาสะก้อนมันค่อยสิเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากใจที่บ่ดีมาเป็นใจดี เนาะพอเนาะ คันมันเป็นยังสั้นเขาต้องเฮ็ดยังสั้นละเอาคันว่าเป็นยังสั้นแล้วกะโอ้ยบ่เป็นอย่างยินดี ยินดีสั้นสิว่า แม่ครัวหลวงพ่อบ่นี่นะเออ แม่ครัวนำเฮ็ดให้กินอยู่แล้วบ่เป็นอย่างนะขอให้ทำทำความเพียรให้เป็นเลิศแท้ๆมันสิได้ ถ้าเฮาบ่ทำความเพียรเฮามากินข้าวผู้เพิ่นมี อ่าเฮาบ่อยากว่าคุณธรรมสูงซะเนาะเฮาว่าเป็นผู้ที่เพิ่นเข้าใจแล้วเพิ่นม่เฮ็ดให้เฮากินแล้วเฮาบ่ตั้งใจเฮ็ดนี่ว่าเฮาสิเฮาสิเฮาสิมีความแป้วใจอยู่ได้เนาะแต่อันนี้เห็นแล้วก็มีแต่คนตั้งใจดอกโมทนาสาธุนำเนาะอ้าวบ่เป็นหยังบ่มีโทษมีภัยอ่าเอาทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะขน้อยกับมันก็สรุปซะเพราะว่ามันก็เป็นวันสุดท้ายแล้วมื้ออื่นเฮาก็สิได้ กลับคืนพอได้โอกาสมือต่อไปเขาก็ไปต่อซิคาโกคันว่าเป็นจังใดก็ขอให้นำเอาคำสอนของเพิ่นไปโยนิโสไปพินิษพิจารณา ไปแก้ไขไปเบิงตัวเองเบิงว่าเขาทำถึกระบอทำความเพียรนี่ถึงพร้อมบอเออเฮามีศรัทธาหลายเต็มเปี่ยมบอแล้วเฮายังเอาไปแก้ไขในชีวิตประจำวันเฮาได้บอสิ่งที่มันกระทบมันบ่แม่นว่า โอ้เข้าใจแล้วค่อยหู้ค่อยเข้าใจอยู่ในหลักวิปัสสนา เออตาเห็นหูยังรูปใส่อยู่ หูได้ยินเสียงมึงเฮาไอ้กู มึงอะไรยังไัสิเออมันยังบ่เป็นวิปัสนาได้ ถ้าเฮาต้องได้มาตรวจสอบเฮาเองแก้ไขเออตัวเองได้ มันคงนักเน่นในตัวนั่นเอออันใดพิษอันใดถึงแก้ไขได้ อันนั่นจะค่อยสิเป็นกันว่าหู้แจ้งหู้หู้แจ้งหู้จริงกะทั้งนี้ทั้งนั่นกะขอให้ความเพียรเป็นเลิศเด้อให้เกิดสติเกิดสมาธิปัญญา ให้มีดวงตาเห็นธรรมซะ เอาผู้วันอยู่ทั้งหลังก็ให้ให้เข้าใจตัวเองซะเด้อเอาโอเค มุทนาสาธุใจหลายวันมาแปลกใจว่าเย็บปิวก็เห็นตะกอนปุ่น เป็นคนแก่เนาะคือเดี๋ยวนี้ขึ้นนุ่มขึ้นมโหมโหความลับกินน้ำปัสสาวะอยู่นะอ๋ออิยาตะเกาตะเกาถึงเจ้าถึงผอมถึงดำเลยนี่เอาเป็นคนหน้าป้องตายใสแสดงว่าได้ภาวนาได้กินน้ำปัสสาวะ ก็ได้ผลได้หลวงพ่ออยู่โดยเสด็จมือได้กินน้ำปัสสาวะนี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นสั่งเอาไว้ได้บุแม่ทำมันตั้งกินเอาเองเนี่ยว่ากรณียกิจกิจที่นักปฏิบัติ นักภิกษุควรทำมีสี่อย่างนะ ุ่งห่มพระบางสกุลหนึ่งือวินทบาทหนึ่งอยู่คนไม้เป็นวัดหนึ่งดื่มน้ำปัสสาวะหนึ่งเป็นว่าเลยเดี๋ยวมันใช้ก็ว่า สัญญาดองด้วยน้ำมูลเน่า คือมันดองในท้องเขานี่เนี่ยว่า ดองว่าโดนมันก็ออกมาให้เรากินเนี่ยนะมันก็เป็นของเนาดองเรียบร้อยแล้วเพื่อนบอกเลยเขามาย่านบางคนปฏิความเป็นเงี้ยวง้อดำบ่เป็น ปสวะงวดำไปพุ่นได้มันยานลีกเที่ยวของกันนะแต่ก็เป็นความเป็นคือของเจ้าของเนี่ยหลวงพ่อช้าบนไปอยู่ป่าบริเวณหนามไปจากเทียมเปมใส่ปัสสาวะนี่นะเพื่นว่าเออดีดื่มน้ำพุปัสสาวะเอาไปกินเดเรอเพราะว่าเป็นความดันนี่เลยกินแล้วเมื่อจะลงเออกินเดเรอสูแนวเอาละเวลาที่เหลือนี่เขาจะได้ให้หลวงพ่อ อาจารย์เปิ่นได้สรุปอย่างทั้งหมดให้เราฟังพระบุอื่นเศร้าเป็นมาาทีของมูเจ้าได้ว่าให้หลวงพ่อฟังเลยมื่อนี้ก็ให้สมพรผู้ไม่ขั้วอาจารย์เปิ่นก็จะได้บอกเราทั้งต่างๆให้ฟังว่าสิ่งธรรมะทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุเพื่อสิ่งใด แล้วก็เพื่อได้ผลอย่างใดเพื่อเข้าใจอย่างใดเพื่นจะบอกให้ฟังอนุโมทนาพระอาจารย์ โดยกล่าวนมัสการหลวงพ่อก่อนนะ แล้วก็เจริญพรออกตนญาติโยมเปิดทุกท่านทุกคนกามนี่ถือว่าเป็นมือสุดท้ายเลยเนาะแต่ในใจอาตมาเนี่ยคือว่าเบิดไวแท้เปิดไว เป็นยังไงว่าเปิดไว้ว่าสันเพราะว่าก็บ่ได้คองคอยเวลานะคือว่ามีความสุขสนุกไปวันวันอาหารก็มีอยู่มีกินแต่ละมือถึงเสาถึงเพนตอนแรงมากกะมีน้ำปานะสันขูมือขูมือ ตอนเศร้ามากกะลูกมาไหวพระ ก็มีทั้งน้ำหมักนาวเซโซดา มาถวายกาโฮเซกกว่าดีละกะมีความสุขตีชีวิตประจำวันของนักปฏิบัติเฮาเนาะสนั่นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อาตมาดีใจและก็ภูมิใจก็ปลื้มใจว่าตามภาษาชาวบ้านเฮาเนาะ กาได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจากหลวงพ่อมาพาประพฤติมาปฏิบัติเเพราะว่าหลวงพ่อนี่ก็ถือว่าการประพฤติปฏิบัติของเพิ่นมันเป็นทางสายตรงมันเป็นทางสายตรงตรงอหลี และออกตนญาติโยมก็อาจจะเข้าใจผิด อาจจะเข้าใจผิดว่าเออในการปฏิบัติคือการหยุกมือ สนั่นาตมากับพญายามอธิบายให้ญาติโยมบอกว่าถ้าเฮาเทียบใช้คำสอนของบุคคลทธเจ้า คือห้องห้องหนึ่งมันเป็นห้องโถงเนาะเออคนที่เข้าไปในห้องนี่เนี่ย มันอาจจะมีหลายประตู แต่ละประตูนี่มันก็จะแตกต่างกัน เออ ผู้นั่นเข่าประตูหนึ่งผู้นี้เข่าประตูหนึ่ง และเมื่อเข้าไปในแล้วก็ไปเจอกันอยู่ที่ในห้องนั่นแหละ ก็ห้อง่นเดียวกัน แต่เข้ามาคนละอย่างสื่อเออบางครั้งอาตมาก็คืดใส่ว่าเทียบใส่ภูเขาาจันทบ์ภูเขาที่มันสูงเนี่ยจอมเดียวอ่าและคนที่จะ ปีนขึ้นไปจอมภูเขาเนี่ย มันอาจจะขึ้นไปหลายปองหลายทาง บางคนก็อาจจะขึ้นไปตรง บางคนก็อาจจะเวียนหอบขึ้นไป แต่จุดสำคัญ ก็คืออยู่ที่จอมภูเขานั้น ว่าไผจะขึ้นหอด มาเทียบใส่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเขาก็เหมือนกันอ่า รจะปฏิบัติทางใด นั่นกับปฏิบัติได้ขอนำแต่ว่าให้ปฏิบัติจริงๆ ให้มันได้เห็นความจริงของธรรมะ นั่นมันอยู่ที่ใดถ้าหูจักความจริงแล้ว มันจะเกิด โอ้ อยู่ในใจสิ่งนี้ถ้าเฮาหูจักความจริงของธรรมะก็คือหูจักตัวของเฮาเอง หูจักจิตหูจักใจของเฮาเอง ว่าเฮาสุขขนาดใดเฮาทุกข์ขนาดใดและเฮาละความสุขอันนั้นได้บ่ละความทุกข์อันนั้นได้บ่อ่าและนิสัยของเฮาที่ผ่านผ่านมาน่ะนะเฮาเป็นคนแบบใด และเฮาเปลี่ยนตามธรรมะได้บ่นะอาตมานี่สิว่าแล้วก็อาตมาเป็นคนหัวดือ้อเป็นคนหัวแข็งแต่จะเอาจะบทเถียงไผ่ เพราะว่าบ้านเท่านั้น คันเด็กน้อยเถียงผู้ใหญ่นั้นเด็กน้อยพิษอย่างเดียว มีแต่พิษทางนั้นฉะนั้นอาตมาเนี่ยเรื่องฮีดเรื่องคลองเรื่องประเพณีเนี่ยบนหลบหลูกระนับถือแต่ว่าในใจเนี่ยบ่เสือกระทั่งที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังบ่ได้ยังบ่ได้มีความเสือ พระพุทธเจ้าจริงหรือบ่จริงเนี่ยนะลังเถื่อขันยังมีความสงสัยอยู่มีความหลังเลสงสัยทุกอย่างอาตมาเป็นคนเสือเสือคนยากฉะนั้นจริงตัดสินใจศึกษาที่แท้จริงเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อยากหู้อยากเห็น บวชเข้ามาในพุทธศาสนาหนึ่ง มาเฮียนไหวผ่าสวดมนต์กันยาก มาจมมาเหล่ากับพอแหงแล้วปานี่เมื่อจมเหล่าไหวผ่าส่วนมนจบ ยังมีอย่างอีกที่จะศึกษาพระพุทธศาสนา ศึกษาพุทธประวัติ โอ้ ประวัติของพุทธเจ้ายังบวชในโหมาจมมาจมมาเหล่าศึกษาพุทธประวัติหู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างใดและยังมีความสงสัยว่า โอ้เจ้าทรายศีรษะเป็นคนเห็นแก่ตัวอ่า สละครอบครัวสละบัตรลังสละลูกสละเมียออกบวชถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยในใจนี่คิดว่ามันก็เป็นคนเต็มอยู่วะเต็มอยู่ว่าเพิ่นเพิ่นจังสละออกไปเฮาเนี่ยเฮาคือว่าถูกยางเนี่ยเฮาต้องการ และเพิ่นเป็นอย่างจะเอาออกแต่เฮาพัดอยากเอาเขานี่นะ ก็เลยมีความสงสัยอยู่อย่างนั้น จนกระทั่งใด จนกระทั่งได้ปฏิบัติธรรม ได้ปฏิบัติธรรมจะได้หู้แจ้งเห็นจริง คือในจิตใจของตัวเองว่า โอ้มันเป็นจังซี่นี่เอง จังโบสงสัย ว่าเป็นยังเพื่อนจังสละออกบวช เป็นยังเพื่อนจังไปปฏิบัติ เป็นยังเพื่อนจังบรรลุธรรม ถ้าเฮาหาบ่หู้แจ้งเห็นจริงด้วยจิตใจของเฮาเองนะเฮาจะมีความสงสัยไปตลอด เออสนั่นที่หลวงพ่อพาเหตุพาธรรมอยู่ปัจจุบันนี้ เพิ่นบ่อยากให้หู้ด้วยทิษฎีด้วยการปริญญตที่ว่าได้เฮียนแล้วได้ศึกษาแล้วว่าตัวเองหู้ มันจะเกิดความประมาทญาติโยม มันจะเกิดความประมาทบอกว่าเออเฮาหู้แล้วอ่แต่ความหู้ที่เฮาเฮียนกับความหู้ในการปฏิบัติ มันไกลกันปานฟ้ากับดินเลย จะเทียบกันบ่ได้เลยอ่แล้วมันจะไปเปลี่ยนอยู่ใสคือออกตนญาติโยมที่พากันว่ากันมานี่แหละพวกกันนั้นมันเปลี่ยนอยู่ที่จิตใจ จิตใจที่เคยมีความจุดหมั่น ถือหมั่นว่าเอออันนั่นก็ของกูอันนี้ก็ของกู ถูกสิ่งถูกอย่างไปยืดว่าเป็นของโกแต่เมื่อเข้าเข้าใจแล้ว มันจะบอกเลยว่า มันโบแมนของกู แต่ว่ากูต้องเหตุ กูต้องทำกูต้องใส่ในชีวิตประจำวัน มัน มันเปลี่ยนเพียงเที่ยแค่ที่ว่าเขาเอามาใส่ ในแต่ละวันเท่านั้นเองอ่าซ้ำตายว่าสั้นต่อไป แต่คุณธรรมที่แท้จริง มันอยู่ที่จิตใจ ความสุขมันอยู่ที่จิตใจ แต่สุขในทางโลกกับสุขในทางธรรม มันต่างกันปานฝ้ากับดินเลย ความสุขในทางโลกถ้าเทียบใส่ทางพุทธศาสนาเพิ่นก็บอกว่าสุขผมมีสับเนาะ สุขัวใจสับสุขัวทำงานบ่มีโทษ สุขัวบ่เป็นหนี้บ่เป็นสินถ้าเฮามีสับศ์สินสมบัตินะนะ เฮาได้ใส่ได้จ่ายตามใจเฮาเฮาคือว่าเฮามีความสุขแล้ว เหตุวิยกเหตุงานเฮาบ่มีโทษเฮาบ่ติดหนี้ติดสินบ่ใดหั่นนะถือว่าเฮามีความสุขแล้ว แต่ว่าความสุขตัวนี้น่ะ มันบ่ได้แน่นอน มันเจือจานไปด้วยความทุกข์ทรัพย์สินสมบัติ เฮาสิมีไปตลอดชีวิตบ่ บ่มีไผดอกสิมีทรัพย์สินสมบัติไปตลอดชีวิต มือหนึ่ง บ้านท้ายของชีวิตเฮาโบไปจากมัน มันก็ต้องจากเขาอยู่ดีดีเออมันก็ต้องต้องจากกันอยู่ดีดีแต่ว่าถ้าเฮามีธรรมะเฮาสามารถมีศัพท์ได้โบมีก็ซื้อมาโบมีก็หาโบมาก็ซอก แต่ว่าซอกมาเผื่อมาใส่ประจำวันเท่านั้นแต่จิตใจของเฮาคือจะบ่ได้หยุด หมั่นถือหมั่นว่าโอ้ อันนี้ของเฮาอันนี้อันนาเป็นของเฮาถ้ามันตกเขียเสียหายไป เสียใจจนว่าบอกว่าถือแล้วเถื่อไปนอนไห้น้ำสับสมบัติ อันนี้มันสมควรแล้วหรือมันคุ้มค่าแล้วหรือ ที่เขาเอาสมบัติมาเป็นนาย เอาสมบัติมาครอบครองชีวิตของเฮาทั้งๆทที่ว่าเฮานี่จะไปครอบครองสมบัติ นั่นนะถ้าเฮาเข้าใจธรรมะตัวนี้นี่นะ ชีวิตของเขาเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี่นะจะมีความสุขที่สุด อย่าเอ่ยเลยว่า เออสั้นพมบ่สั้นฝ้า อ่าตาวตึงสาบ่ต้องเอ่ยไปถึงดอก เอ่ยในปัจจุบันนี่แหละ เอ่ยในตัวของเขาเองนี่แหละอ่าอันนี้จังว่าอาตมาเนี่ย มั่นใจในธรรมะ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ มั่นใจอยู่ในคำสอนของหลวงพ่อ แต่ความจริงแล้วจิตใจของอาตมานี่นะที่เห็นหลวงพ่อประพฤติปฏิบัติเนี่ย แมนเป็นทางสายตรง และก็เข้าแบบสามารถเข้าได้ง่าย คือหลวงพ่อเพิ่นเป็นผ่าผู้รักผู้ใหญ่ที่ว่าปฏิบัติมากระสำนี้และมอเบิ่งการประพฤติปฏิบัติของเพิ่นนิสัยของเพิ่นและจะบ่เป็นคนถือเนื้อถือตัว บางคนนี่อาจจะ มีญาติโยมก็เข้าใจเพื่อนแบบผิดๆว่า เออหลวงพ่อเนี่ยเพื่อนเคยปฏิบัติสายหลวงอุเทียนสายเคลื่อนไหวแบบนี้นี่มันอาจจะบวถือบวหรือว่า ถือหรือบวถือกับเจ้าบวบวหู้แต่ว่ากับเจ้าย่านไว้ก่อน แล้วกับเจ้าบวเคยบวเข้ามาใกล้ๆตัวเพิ่น มาเห็นการประพฤติปฏิบัติของเพิ่น มาเห็นคำสอนของเพิ่นอ่า แต่ว่าถ้าเขาได้เข้ามาใกล้ เฮาได้มาฟังเฮาจะงหู้ว่าเพิ่นนั่นน่ะปฏิบัติถือหรือปฏิบัติผิดอ่าและสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่ตรงที่สุด เพิ่นจะบ่อผ้าออกตนญาติโยม เสื้ออยู่ในลักษณะที่ว่า เครื่องล่างของขังอะไรอย่างสี่แบบเป็นเครื่องล่างของขังบ่อถือ เนื้อถือตัวถือไหน ทุกจริงทุกอย่างในแบบทำแบบง่าย แบบง่ายแบบสบายเเหมือนมันมันตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเลย แบบเฮาเอาที่สิ่งที่ว่ามันยากมาทำแบบง่ายๆคือเปิดมาภาปฏิบัติอย่างซีนี่ล่ะอยู่แบบง่ายกินแบบง่าย แต่ว่ามันถูกต้องตามหลักอนามัย อันนี้ก็เพื่อสุขภาพของเฮาอ่า สนั่นจังอาตมานี่มีความศรัทธาแล้วก็มีความหมั่นใจอยู่ในตัวเพิ่นก็จะให้อยากให้ออกตนญาติโยมนี่ได้มาประพฤติปฏิบัติแหละให้ได้เข้าใจ ความจริงเข้าใจบ่ได้อยากให้เข้าใจเพิ่นดอก เพิ่นก็บ่ได้อยากให้เข้าไผมาเข้าใจเพิ่นพอเพียงแต่ว่าอยากให้เข้าใจตัวเอง และอยากให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองนะอ่า ชีวิตที่ว่ามันเคยมีความถูกและให้มันกลายมาเป็นคนที่มีความสุข คนที่มีแนวคิดที่ยุ่งเหยิงแต่ละวันน่ะนะตื่นมาขำมาเนี่ย มีแต่ความจิตใจที่ว่า บ่สบายมีจิตใจที่ห้อนหนกระวนกระวายตื่นขึ้นมามีแต่ว่าเจ้าด่ามึงด่ากู มึงอิจฉาลิษยากู มึงทำนั่นทำนี่กู และเฮาบ่มีความสุข ถ้าเฮาได้เข้าใจตัวนี้แล้วเฮาจะมีความสุขอยู่ในด้านจิตในด้านใจ และเฮาจะอยู่ในโลกนี้อย่างอย่างมีความสุขที่สุดนี่คือความหวังของออกตนญาติโยมที่อยากให้เข้าใจธรรมะอ่าบ่อยากให้คิดไปว่า เออธรรมะเนี่ย นิพพานนี่บ่มีไผ จะไปถึงดอก อ่าบ่มีไผดอกอยู่ในที่เป็นมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยจะสามารถเป็นพาลหานได้ เออจะไปนิพพานได้ หรือว่าจะเป็นผ่าโสดาบันได้ผ่าสกิทาอนาคามีอย่างสี่ เออและคิดอยู่อย่างนี้ ถ้าคิดอยู่อย่างนี้นี่ เฮาจะบ่ไปใส่เลยจิตใจนะเอ่อมันก็สิจะมุกหมุนอยู่กับจริงนั่นแหละ กับความถูกของตัวเองแต่ละวันวันอ่าฉะนั้นจึงว่า ถ้าหากอยู่ในการประพฤติการปฏิบัติ อย่างนี้อัตมาหันเต็มใจแล้วก็ภูมิใจ แต่ พอเพียงแต่ว่าตัวเองก็ยังบวทันได้ มีบารมีที่เต็มเปี่ยม จะนำพาออกตนญาติโยม ได้แต่ว่าในจิตใจลึกๆ นี่นะละแมนอยากยืดลักตัวนี้ ให้ออกตนญาติโยมได้ เห็นธรรมะที่ แท้จริง ฉะนั้นกาในข้างนี้ก็ถือว่าได้นำพาออกตนญาติโยมที่ทางโยธานี้ได้มาประพฤติปฏิบัตินำหลวงพอหลักกาออกตนญาติโยมที่มาห่วมประพฤติปฏิบัติด้วยกันอาตมากะปอมีสิ่งอื่นใด มีแต่ความตีใจและกะภูมิใจที่หลวงพ่อได้มาให้ความ เมตตา ได้มานำพาประพฤติปฏิบัติ และก็ขอขอโมขอบใจนำโยมพิมพ์ และก็โยมพรที่ได้สละโอกาสเวลาอันามาหวมเห็ดอาหารวันเพ็ญถึงว่าทางครอบครัว กว่ายุ่งยากสับสนขนาดใด แต่ก็สามารถสละมาได้ คือโยมพรว่าไปเนี่ย และออกตนญาติโยมดี ก็สิคือดว่า บางครั้งก็สิคือดว่าหอย ถ้าเป็นแบบนี้เฮาก็บ่อยากให้เมียเฮามาเหตุแล้วขนาดหลานเป็นอยู่บ้านก็ยังสละมาใส่งานสังคมตัวนี้เพราะว่าคนเฮานี่ส่วนหลายแล้วมันต้องอานายเห็นเรื่องส่วนตัวเป็นใหญ่ แต่ว่านี่มาเห็นเรื่องอส่วนรวมเป็นใหญ่แต่ความจริงแล้วเพิ่นกระหู้ว่า อยู่ทางพุ่นสมควรเหตุอย่างใด หลานกะอยู่กบซอยยังกับบ่ได้ แล้วก็ห้องหมดห้องหมอ เมืองอัน นี้มันก็อันนาท่านสมัยว่าสันเถาะกะบ่ถึงขนาดว่า มันสิอันตราย ถ้าขาดเท่าละหลานต้องอต้องมีอันเป็นไปขนาดมันกรบโบถึงขนาดนั้นสนั่นจึงคิดเห็นอันนางานตัวนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ แต่ถ้าหากว่าไผ จิตใจบ่เข้าถึงธรรม จิตใจมันบ่เปิดพอ มันบ่กว้างพอ จะบ่เห็นความสำคัญของของงานของศาสนาอ่าถ้าหากธรรมะได้เปิดอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจ ได้เข้าถึงจิตใจ จริงคิดเห็นว่า งานพระพุทธศาสนา จะเป็นงานสำคัญที่สุด ก็ให้ลองคิดเบิงว่า พระพุทธศาสนา อายุพระพุทธศาสนาจักปีแล้วอ่าจักปีแล้ว แต่ปัจจุบันนี่ยังเลืองอยู่ในโลกเลยอคิดว่าพระพุทธศาสนาในความมูซื้อของอาตมานี่นะ ในอนาคตต่อไปเนี่ยศาสนาที่จะเจริญจะหุงจะเฮืองที่สุด และคนจะเข้าใจเข้าหาหลายที่สุด คือพระพุทธศาสนา และบางคนบอกว่า โลกนี่มันทันสมัยแล้ว โลกนี้มาทันสมัยเครื่องเทคโนโลยีนี่ทันสมัยถูกสิ่งทุกอย่างอ่าและเป็นอย่างกระเจ้าจังสีหวนกลับคืนไปสองพันกว่าปี เต่าล้านปีไผ่ิไปสนใจ อัตมาบอกว่า โลกยิงจเจริญเท่าใด นี่แหละเขาแห้งต้องการพระพุทธศาสนาย้อนอย่าง โลกจเจริญ ความถูกนะแห้งหลาย ความถูกของน้ำดันนาเทคโนโลยีที่ท่านสมัย ปัจจุบันนี่นะนะ ความถูกจะหลายที่สุดคันความถูกมันหลายนะมันจะเหตุอย่างไรคนเฮามันต้องหาทีเพิงถ้าหาทีเพิงนะ่นนะเจ้าไปเพิงพระเจ้าองค์ใดและพระเจ้าองค์ใดสิปะเป็นทีเพิงทีเทศจริงให้ได้ อ่า นอกจากธรรมะ นอกจากสิ่งที่พ้นทุกบ่มีศาสนาอื่นใดที่สอนในพ้นทุกมีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นเฉะนั้นอาตมาเนี่ย สามารถการันตีได้เลยว่า ศาสนาที่จะลุงเรืองที่สุด ในบนโลกนี่บอกว่าพระพุทธศาสนาแต่ความจริงแล้วปัจจุบันนี่หงเฮืองที่สุดแล้ว เจริญที่สุดพระพุทธศาสนาแต่คนหักโบหูหลายอ่าคนโบหูหลาย ถ้าเฮาสวยกันเผยแผ่ศาสนาคือเฮานี่ต้องเข้าใจก่อนเฮาเข้าใจก่อนเฮาได้ปฏิบัติก่อน และเฮาหูจักผลของพระพุทธศาสนาเฮาจะแผ่ออกไปได้ได้หลายที่สุด และกับเต็มใจที่สุดอ่าฉะนั้นอัตมาก็พอเข้าใจได้ว่า ความคิดของแมวพรอ่า เป็นเป็นอย่างไดสนานนาตมากะ ขออนุโมทนาและก็ขอโมขอบใจ และกาถึงออกตนญาติโยมที่ได้มาห่วมประพฤติปฏิบัติทำห่วมกันบอกว่าทางยูทาและก็ทางเซเดียโกอันนี้เขามาโงเฮียนเขามาศึกษา เขายังได้สำนีแต่ว่าออกจากโงเฮียนไปแล้วบแมนว่าสิบ่เฮ็ดบแมนว่าสิบ่เฮ็ดบปฏิบัติเนาะ เขากลับเมื่อบ้านเมื่อเฮือนเขากะเสริมต่ออสืบต่อปฏิบัติกันต่อเออสนั่นกะอัตมากะบ่มีอย่างมีแต่ขอวิ่งวอนเอาคุณประพุทธคุณประธรรม คุณประสงค์จงปกป้องคุ้มครอง ให้แก่ออกตนญาติโยม จงมีแต่ความสุขความเจริญ สุขกายสบายใจ ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรม ให้ได้พ้นทุกเบิดทุกทานทุกคน ขออนุโมทนาและกะขอบใจสาธุก็อนุโมทนาสาธุ ในความตั้งใจของเพิ่นเนาะอย่างที่ยุ่มพรวานะว่าพระที่เขามาอยู่ทางอเมริกา ดยเฉพาะพามาจากเมืองไทยเมืองลาวเฮานี่จะมาสนใจกรรมฐานเป็นเรื่องไปเล่าจริงจังเนี่ยยากตามที่มาไปเบิงแทบหลายวัดนะที่ว่าเป็นแม่วิติภะกรรมฐาน ที่เข้มแข็งมาจากบ้านเฮามาถึงพี่ก็รุดกันเกือบมดแต่ว่าพุ่นมาอยู่นี่ปรากฏว่าพุ่นก็เข้มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพุ่นว่าท้องแท้เนี่ยแห้งถือไฟเนี่ยมันแห้งรอหลอมได้ดี แต่ถ้าหากว่าบะมันท้องแท้เนี่ยถือไฟแห้งเหลวไปเลยเนี่ย อันนี้แมนแต่ความห้อนพิสูจน์ท้อง อ่าท่านใดก็ดีความทุกข์นะพิสูจน์คนปัญหานะพิสูจน์ใจของคน ถ้ามีธาตุแท้มีความตั้งใจแท้เนแห้งเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ แห้งสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นเลย เพราะว่าความทุกข์ปัญหาเนี่ยมันจะเป็นตัวคัดตัวเก่าเขาผ้าท่องค่ำท่องเหลืองที่เพิ่นรอมาแล้วนี่ มันอีลูกคู่ค้าบอกงามเลยมันบอกเพิ่นมาคัดมาสีมาเป่ามาเข่ามา แต่งจนว่าเกี่ยงงามเพราะว่าอาศัยการคัดนั่นแหละ แต่บ่มีแนวคัดอย่างรุนแรงนี่ผ้าที่รอออกมาแล้วเบิ้งบ่ได้ได้มันบ่เบิ้งบ่ได้เพราะว่ามันบ่งามแต่บ่หลังจะมาคัดมาสีแล้วงามเฮาคือกัน ถ้าเขามีผ้าของเขานี่ถ้าหากว่ามาในเมกามันเป็นไม่ได้เครื่องคัดเครื่องสีเครื่องเผาเครื่องลดยังแห้งยังสูงเท่านั้นเด้ถ้าผ้าเขาบ่เข้มแข็งเสียเดิมเท่านึงก็ไป หลอมเบ่ดเดินไปหลอมไปขี้กลัวเบ่ดแล้วโมเมนต์ทองคำน่นั่นเท่ากับซอยกันรักษาไหวจะรักษาบนไหวโมเมนต์จะเอาหลาบสักกะลามาพอกมาพูนมาคูณมาทักบนนี้คือมาปฏิบัติเป็นมูเพลินอาการที่เขามาปฏิบัติเป็นมูดนั่นน่ะคือการรักษาคุณคือเอาทำมารักษากันบ่ได้เอาหลาบมารักษากันหลาบนี่มีบุมีมันก็มากมันอยู่แล้วพอคนอยากได้บุญก็อยากได้กุศลแต่การมาปฏิบัติมันได้กุศลได้กุศลนี่มันเหนือบุญ เนื้อบุญเนื้อบาปได้ แต่ถ้าบุญเนี่ยมันก็ตีเป็นบาปบาปก็ตีบุญก็ไปก็มาอยู่นะแต่ถ้าเอากุศลเลยมันเนื้อบุญเนื้อบาป เพราะฉะนั้นการมาภาวนาเนี่ย มันจะเห็นให้เฮารักษาเพิ่นเพิ่นก็รักษาเฮาแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่ยุทานเนี่ยพุทธศาสนาเฮานี่ถ้าบ่เข้มแข็งอีหลีนี่อยู่ยาก เพราะว่าความเข้มแข็งของศาสนาข้าเจ้ามอมอนเรียกว่าขอบคุ้มมัดถ้าว่าไปนะ แต่เฮาจะอยู่ในท่ามกลางครอบครัวเจ้าใดซ้ำใดถ้าบ่เข้มแข็งนั่นซึ่งตัวนี้เนี่ยเฮาต้องช่วยกันเข้มแข็ง ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเฮาก็จะถูกขอบงำคนเฮาจะถูกดึงไปดึงไปดึงไป โดยเฉพาะเด็กนุ่มเด็กหน่อยนะต้องเอาเข้ามาให้ได้เพราะถ้าสมมติเหลือแต่มูเฮาบ่กี่ปีต่อไปหน้านี่เฮาจะเหลือจะคนมันบ่ล่ะว่าเฮาจะอยู่ได้บ่ถ้าเฮาบ่ซอยกันเอาเด็กนุ่มเด็กน้อยเข้ามา เพราะนั้นมาก็สนับสนุนพ่อใหญ่ พญาอย่างคำแสนเนาะว่าได้ถึงด้านทางโลกก็คือได้ฝึกเด็กหน่อยมันหมักได้ดังดันกังฟูกำลังภายในมันบอกเห็นผ่านในบนมันเข้าไปหา ให้มัน ขอเห็นกำลังภายในเห็นนะพกังฟูนะแ้่พวกใหญ่นี่เป็นกังฟู มามีปัสนาน้ำหนึ่งสอนมีปัสนาน้ำผอมสอนกังฟูไปผอมจะดึงเด็กหน่อยเขาวัดได้ได้เหมือนบอกเพราะนั้นคิดเรื่องนี้ให้ดีเด้อหวังว่าจะเน้นภัยอย่าเน้นภัยไปฝึกมาบุท่านไปอ่อนร่อยเพราะฉะนั้นใน ต่อไปก็ได้พญายคำแสนพญายดาวุ่งเบ้พวกนี้มาฝึกกันมาซอยอาจารย์เป็นกำลังใจ ซึ่งกันและกันเราเวลาผู้หลวงพ่อผู้ยุยมบริมาอย่างสี่มูเขาก็ต้องบอกให้กันฟัง เวลาวันพระวันศีลมาเอาวันพระวันศีลเฮาเนี่ยมาเป็นตัวปฏิบัติหรือวันอาทิตย์เนี่ยเป็นอย่างน้อยอาทิตย์ละวันเนี่ยปฏิบัติมืดมืดเนี่ย ตั้งเกณฑ์เอาไว้ต้องเฮ็ดกันจริงๆอย่างที่ราชวิการกันพอ มื่อวันพุธวันอังคารเนี่ยมา มาร่วมปฏิบัติกันนะ แล้วก็จะพิสูจน์ว่าเฮาตั้งใจเรื่องนี้แท้บ่ยังน้อย อาทิตย์ละละมือยังดีถ้าบ่หลายมือก็ได้แต่ให้มันคงทีเด้ ว่าสองสามอาทิตย์ก็ลอยไปลอยไปสี่ห้าอาทิตย์ไปหายไปจ่อยโมเมนต์แนวเด้หมายความว่า ทั้งปีอะวางแผนไว้เลยว่าทั้งปีเนี่ยเฮาอย่าอาทิตย์ใดของเดือนอวันพาดใดของเดือน มากับมาปฏิบัติกันเฮาอ่ะนับหนึ่งจากเฮาถ้าเฮา ปฏิบัตินำนึงจะเข้าไปสวนมูสวนวิดมากเด็กหน่อย ก็จะเข้ามาสนุ่อกปัญ้าคำแสนแล้วไปฝึกกังฟูกับหามูหามินมาฝึกกันพามาวัดนั่นบ่ละก็สอนให้ฟี่จะมาปฏิบัติเลยสอนให้ฟี่สินะแต่มันไปเข้าข้อทั้งอื่นกับอาจารย์อื่นเราได้เสียเงินหรือเปล่า มื่อเห็นกับเขาในสอนฟรีนะเดี๋ยวต้องมาศึกษาวิปัสสนาน้ำได้เอากำลังภายในนี่กำลังภายนอกได้เพื่อนเพื่อศึกษากำลังภายในใส่กันอัน นั้นอันนี้ที่ฝึกด้วยมันกำลังภายใน กำลังภายนอก กำลังภายในคือกำลังชนะความหลงความกลัวความหลงต้องมีองค์พ่อพระเจ้าจะได้เปรียบได้เป็นบ่เพราะนั้นซอยเพื่อนเด้อดังนั้นก็ตามที่ได้ามายุ่มสมพรได้เราให้ฟังเราประสบการณ์ในการ ลักษณะที่ใจเจ้าของตัวเองได้แล้วพระอาจารย์บุญแสดงความมั่นใจว่าเพื่อนจะสามารถประคับประคองการปฏิบัตินี้ให้ไปได้ให้พาญาติโยมนำพาญาติโยมให้มันปฏิบัติไปเรื่อยๆ ในย่ำใดที่ว่ามันรู้สึกว่ามีภาระการงานเข้ามาปฏิบัติ คนอยากปฏิบัติหลายก็นัดมูผมมาจากราสเวกัสมาจากเมืองไทย ได้อย่างน้อยปีละเถือก็ยังดี เพื่อมาช่วยกันให้ ถ้าไว้ใส่กันเข้มแข็งนี่คนหนึ่งเขาจะดึงเอาไปถูกดึงไปเรื่อยๆได้เป็นบ่คนหนุ่มคนหน่อยใหญ่ขึ้นมาเขาดึงไปเรื่อยๆเขาแพ้นนั่นได้น้อยๆบนนั้นที่ถ้าบ่มีแพ้นเลยเนี่ยเขาทำงานการเฉพาะหน้านี่ทู่เขาบ่ได้เด้เพราะนั้นเขาก็ดูแลถึงสองอย่างดูแลร่างกายก็เป็น หาวิธีดูแลร่างกายร่างกายเรื่องจิตใจพร้อมดูแลร่างกายก็อย่างที่ยงพรว่านะเอาคนที่เขามีความรู้ประสบการณ์นั่งหนึ่งที่มามุนีเนาะที่มาเฮามุนีนั่นก็มีประสบการณ์ในด้านดูแลร่างกาย ก็เรียกว่าเอาคนนุ่มคนหน่อยที่มีนั่งหน่อยนะเป็นทูกเจ้าอาจารย์ดีวะใส่ชุดดำนะเออนั่นนะเออแล้วมาใส่เออแล้วมาปฏิบัติเพราะรู้สึกว่าเรามีประสบการณ์ในการดูแลร่างกายทางด้านนั้นดีแต่เราได้ปฏิบัติน้ำก็จะซอยเขาได้หลาย เพราะนั้นพยายามดึงเอาเรื่องนุ่มเรื่องหน่อยที่มันมีความหูความสามารถเข้ามาซอยแล้วก็ดึงมาปฏิบัติพร้อมเขาก็จะมีกำลังต่อรองได้ Unfortunately today we talk Thai talk l u d o l l silly. maybe, maybe if you have some question or something, you know, what we talk about, you can ask s o m p o n and uh, Bay, and I w e l l talk with them. Okay. ก็สมควรเวลาเนาะขออนุโมทนาสาธุในการพาพร้อมกันวัน อระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเดมิสวาคาตัวพระขวตาธรรมโมธรรมังนามาสามี สุปาติปันโนภาคาวะตัวสาวกสังโฆสังขังนามามิมืออื่นเขากินข้าวสวยๆ ก็ได้นะบ่ต้องกินข้าวเศร้า เพราะว่ายางเพราะว่าจะได้รายงานไปจนกระทั่งเวลา ฮอดเวลา กินข้าวนะ บ่เฝ้าเมื่อเดมูดีเมียเดเศร้มีผู้ใดแน่ล่ะห้าคนนี่ก็ให้รายงานก่อนโยนออกจากมุงบอันโยนออกจากจมูกเอาแปดโมงไว้เช็คอินเจ็ดโมงก็ได้หลวงพ่อก็ไปเจ็ดโมงแต่เช้านั่นนะเออบ่ต้องเฝ้า ก็บ่ไปยังบ่ตรองนั่นพรมพิสูจน์สติของเขาได้ว่าเขาย่านน่นะเออมันก็จะได้พิสูจน์พระได้ตัวเลยนะเพราะนั้นบ่ตรองฝ่าเพราะว่าเมื่อวานนี่ยุ่นออกสี่ทุ่มหลวงพ่อจะวัดไปสามทุ่มก็ยังท่านเลยเออใจเขานี่มันมันมันนั่นน่ะมันเล็งเขานะนั่นก็ไปยังดินเศร้ามาทำวัดแล้วไปยังมูเจ้ารายงานก่อนนั่นนะต้องมีรายงานบอกกันยาเศร้าเนาะพอรายงานเสร็จแล้วก็ไปก็ได้แล้วผู้ที่เหลือก็วาดต่อไปไปไปพักผ่อนเนาะ มือเศร้าเนี่ยนอนตื่นวันทันนะนะกลับเร็วมันเลยเดี๋วกลับดีว่านั่นว่านั่นเป็นไปเทนแต่มาก็เห็นแบบนึงพออยู่ไม่อยู่หรอกนี่ฮะก็มาอยู่น้องก็นอนประมาณตีกว่า ตงานแลอยู่บ้าเท่านี้ดีนะโอ้ตะกอนกับพากันเหตุกันอยู่ตอนที่อันนั้นนะตอนที่ผานองทรายกดเนี่ยดิ